d'evitar, no? Perquè senzillament eh, quan no es terminis totes les llengües del món sempre hi haurà aquest sentiment de pertinença, de, pro, de, pro, de, de propament en, cap a aquestes persones que comparteixen aquesta cultura en, en nosaltres. Val? Eh, dit això, eh, un pot d'etimologia, no? Eh, de bon principi, el concepte natio, de llatí, estava associat a natos, jo de naixement, però és curiós veure com ja de bon principi aquesta paraula estava associat a raça, a part de moltes altres, no? però aquest fet m'ha cridat bastant l'atenció. No? És, eh, tot, evidentment, el llití com va evolucionant, i a l'edat mitjana ja comença a haver un petit gir. No? Nationes, eh, a les universitats medievals, se separaven, les escoles on vivien, eh, diguem, les residències on havien estudiat, se, eh, se separaven segons eh, allà on, allà on provenien, però no el territori com, puguem, com ja després ens ocuparem d'intentar definir un poc millor, sinó segons el regne, l'estat, que podrien dir. Val? Eh, dit això, no és sorprenent que la prova nació acabi seguint diguem, l'elegida no? quan pegam aquest gir modern de, de, cap a la modernitat de, i amb els estats que surten moderns que pretenen juntar el que ells diran estat i nació. Que això se vol reflexar, per exemple, aquest, aquest gir se vol reflexar, per exemple, a Espanya amb la guerra de successió. Eh, és un exemple cap perquè justament hi ha una guerra amb això. Eh, que era la monarquia estil borbònica, centralista, que pretenia tenir uniformitzar tot, contra la monarquia més ostracista, que pretenia que, pues, que no, que potser seguia sent òbviament un estat, però no tenia, aquest, eh, no tenia aquesta concepció moderna de l'estat centralitzat. Uh, això se va veure quan van guanyar guerra de borbons, per exemple, els decrets de nova planta, entre milions d'altres cots, anul·lació dels furs i tot això, aquesta, aquesta intenció de centralitzar i uniformitzar tothom en una sola nació per juntar estat i nació. Uh, Aquí, per tant, això en tenim en compte, el nacionalisme sempre se crea. És a dir, eh, pot sorgir, però aquesta, aquesta identitat sempre és creada per una finalitat política. Sempre. O, ha estat fins ara, així. Sempre que ha sorgit, és a dir, sempre hi ha hagut una identitat comuna entre les persones de que compartien drets culturals d'això, evidentment, però quan sorgi aquest sentiment nacionalista sempre hi ha hagut un interès polític darrere. I això ha estat història un pit darrere l'altre. Val? I com he dit abans, no? és un constructe social i se pot modificar a través de la pedagogia i el diàleg. El que, eh, al marge d'això, no? normalment, sol ser, com que te solen associar estat, nació i territori, que després ja podem xerrar d'aquesta equivalència i territori i pàtria, podran ja serà un altre tema de debat també, però eh, el que pretén l'Estat és que territori, nació i Estat siguin tot el mateix perquè a l'hora de, de que les decisions que afecten tant a el poble com en el territori que efectuar des de l'estat, des de la classe dominant, siguin acceptades més fàcilment per la població. Val? Normalment, com que està associat, per tant, tant en el territori, en el territori i a l'estat, pertany a la nació, en aquest concepte modern de nacionalisme, no sol ser voluntari. Tu ets d'una nació per haver nascut en, a territori X, en el, a sota estat X, no? I, clar, òbviament, la darrera part negativa i que sol ser una de les raons principals de la creació del nacionalisme, no? És aquesta, aquest fet que la psicologia està bastant estudiat en psicologia de grups, que és en del grup quan ets grup. En el moment que per, per la raó més ridícula, tu fas dos grups, sempre els del teu propi grup són millors que els del seu grup, els dels altres. I sempre el que fas tu està bé i els altres no. Val? En la majoria dels casos, òbviament, dins tot això, però es, està comprovat que en el moment que fas grups surten aquestes tendències a etiquetar el comportament dels altres. Com hem dit, no? l'estat el que pretén és associar estat i nació no? i mostrar aquesta imatge de que els interessos de l'estat són els interessos de la nació. No tant viceversa, però sí també, però sobretot que els interessos de l'estat, no? basta veure, no? eh, per exemple, avui en dia eh, en els processos electorals, en els partits principals, no? no eh, tu, eh, en, tu no dius en els partits quins són els teus interessos. Normalment els partits diuen això són els interessos del poble i tu votes i ja està. No? I edo, en l'estat i la nació més o menys igual. No? Aquí surt una primera pregunta que podríem xerrar després, no? si realment han de fer un, han d'intentar no? a través de la pedagogia, com he dit, dissociar la nació de l'estat i del territori, o unes les dues o totes les dues val? Val. dit això l'independentisme que és diguem la conseqüència política més extrema diguem del nacionalisme no? més que res perquè històricament i fins ara eh, sol, sol associar-se la independència d'un territori en què pertany a nació X val? I, és, eh, I això és el mateix pensament que és de, ses, és de la nació que té l'estat, bàsicament. És que un territori X pertany a nació X, fins ara. I a més, el pensament independentista per, històricament sempre s'ha associat amb un nou estat, que sigui propietat d'aquesta nació. Per tant, no? eh, és aquesta tendència de dir no és culpa de l'Estat, sinó de que nosaltres no controlem l'Estat, que és el que s'està veient bastant clar a Catalunya, no? que malgrat tot el que està fent Artur Mas, la gent està donant la culpa de totes les retallades de Artur Mas a l'estat espanyol, però qui els està fent és Artur Mas. Ell capacitat de decisió en té. I, eh, i amb, amb això si independentisme, per això li està donant tantes, tanta, tanta cintura a l'assumpte Artur Mas, amb, en la vista que té. S'ha de dir que avui, eh, els darrers anys, sobretot a partir de la transició espanyola, com veurem més endavant aquí a Espanya concretament, sorgeixen un grapat de moviments anarcoindependentistes, sobretot eh, eh a Euskal Herria, el que se diu el País Basc i, i voltants, i el que se denomina des de nacionalisme els països catalans, sobretot Catalunya, eh, que, que el que plantegen l'anarquisme, eh, eh, dins l'anarquisme, l'independència independència com una manera de sortir l'estat i plantejar el territori, el territori X com a independent de l'estat. Això podem tenir un debat infinit, no, que, per, que necessitaria conèixer a fons els plantejaments de independentisme, no, com no sóc informat, no, no estic informat en el tema a fons i per tant no, no entraré més en el tema val? però tenint en compte que aquesta, aquesta visió existeix i, i que se, se li ha de donar un, un pensament. Val. Aquí ja comença un poc. Val? La situació a Mallorca. Val? Tenim, li dic, cultures entre cometes perquè eh, no sé quina altra paraula posar-hi, no? Diguem que com hi ha com a dues tendències a, a seguir ara mateix, culturals entre cometes, no? que són els estereotips, bàsicament, no? No... Tenim tots l'estereotip de, dels, de, catalans i els espanyols i després estan els mallorquins, no? Val? I és, no, és, és curiós, però justament els independentistes pancatalanistes promouen totes aquestes coses que hi ha a baix, mentre que els més espanyolistes promouen tot el que hi ha dalt a dins Mallorca. Això vol dir que, diguem, no, aquesta dualitat existeix, no? Després, això resulta en un, tot un cúmul d'identitats, no? Que hi ha a Mallorca ara mateix. És a dir, no, no, direm, no, no anirem a ser ingenus de dir que el nacionalisme, no hi ha cap nacionalisme eh, que, que s'imposi, és a dir, majoritari. Hi ha tres, diverses tendències, Uh, evidentment es pot Uh, tot això se va veure més clar, de fet, a uh, una enquesta que va sortir fa poc, publicada en el diari de Mallorca, no? que deien que, com augmentava el sentiment de més balear que espanyol entre la població de les Illes Balears. Eh, jo personalment encara m'han d'explicar què és aquesta identitat balear, perquè històricament no ha estat escàs. De fet, la majoria, durant la majoria de la història, les illes sempre ha hagut molt poc temps. De, de fet, just de, de, de, comparant des del principi de història fins ara, els temps que les illes han estat totes juntes en una mateixa entitat és relativament poc. I, i, i la identitat se relaciona més amb un autonomisme eh, de que és, és, és en, estat i aquest regionalisme típic no? que ara hi ha a Catalunya que se reflecteix en aquest independentisme no? després hi ha el panacionalisme català que és l'esquerra independentista eh, esquerra republicana i, i que, tot això que xerren dels països catalans com a tots els territoris on hi ha gent on hi ha gent que parla en català i evidentment nacionalisme espanyol no? de, de diguem, de, de pertinença a l'estat i de, no? i òbviament la tendència que ha dins el nacionalisme espanyol de crear aquest llenguatge si se li pot dir així de la llengua balear que això és un cas que no crec que ni valgui la pena s'ha de comentar perquè és un, és un fenomen que s'ha d'analitzar el nacionalisme a les illes s'ha de tenir en compte i, hi ha aquesta intenció, aquesta intenció però jo crec que de bon principi se veu claríssim de, de on venen i cap a on van els Bonelles aquests. Uh, clar, això deixa una altra pregunta. En cas, en el cas hipotètic que decidíssim, val, creiem que podem fer feina en qualco, en, en qualque nacionalisme, quin seria? Això, si decidíssim, perquè clar, també seria per molt endavant, perquè quedarien d'aprendre moltes edicions molt amant d'això. Val. Fet aquesta introducció un poc, molt de nivell bàsic, diguem, eh, passarien ja un poc la relació entre que, que hi podria haver, que no hi podria haver, entre l'anarquisme i el nacionalisme, val? Um, val. Històricament, no? diguem que hi, que hi ha hagut dues etapes. Hi ha hagut l'etapa dels clàssics, no? com se l'ho reflectit en gran part dels textos que tenim allà, els clàssics sempre han estat d'un concepte d'internacionalisme que se basava en que existeixen nacions, val? i que s'han de donar, hi ha d'haver la solidaritat entre elles, però que les nacions existeixen i que per tant se'ls ha de donar suport a, a l'hora de fer aquest el moviment de llibre nacional. Sempre, òbviament, resultant d'aquest component de lluita obrera. Però és a dir, sí, sense mai tampoc arribar a examinar molt a fons el nacionalisme de per si, sinó de dir, va, el nacionalisme existeix, és un fet, anem a donar-li suport perquè se vengui més cap al nostre costat. Bàsicament era aquesta la postura, amb quatre pinzellades mal fetes. Després d'això, després d'aquest de, de, clàssic, va sorgir la tendència que l'he vist anomenar com cosmopolitisme, nacionalisme, i que ara avui en dia se li diu internacionalisme dins anarquisme també, no? i que es passa per un rebuig sistemàtic de tots els nacionalismes. El nacionalisme és una cosa dolenta perquè és sentimental, és emocional, és el que han dit, el que està mare, no? I que, curiosament, sol resultar en que les organitzacions que anarquistes actuen, és una crítica feta molt des de l'àmbit anarcoindependentista, actuen sempre en el marc de l'Estat, en els qui pretenen destruir, no? que és una paradoxa un poc curiosa i que segurament en la xerrada que farem demà tindrem bastant més de temps per examinar. Uh, a Espanya, en cas concret, uh, històricament, uh, ara des de la transició ha anat amb els temps afluixant un poc, però la tendència sempre ha estat no? que ha hagut un rebuig explícit i clar a tots els moviments secessionistes. Tots, sense excepció, mentre que en el nacionalisme espanyol se diu sí, han destruït l'estat espanyol, però en quant a eh, com afrontar el nacionalisme espanyol mai hi ha hagut un, un moviment per afrontar-lo com així hi havia un moviment per afrontar la resta de nacionalismes. Uh, això, com he dit, ha anat afluixant, encara, encara s'adona, i bé, dir això, que els moviments anarcoindependentistes surten sobretot a partir de transició, encara que abans se pot trobar poca cosa, i això, a Catalunya ja és cara ria. Val. Uh, dit això, han dit totes aquestes... han acabat un poc aquesta introducció el debat. Òbviament, aquí, no penseu que aquí he dit tot el que he dit, és, és vera, vull dir, no, no tingueu cap, no us a qüestionar cap, cap cosa del que he posat aquí damunt, val? Això és, com ha dit abans, resultat d'una reflexió meva de d'estar diverses setmanes llegint textos i textos i reflexionant la situació actual aquí a Mallorca, sobretot ara que s'atraca el 31D, i no, aquestes serien unes primeres preguntes per pensar debat no, que podrien començar a tenir ara, si abans de començar el eh, debat teniu qualque pregunta o voleu que intenti aclarir qualque cosa, perquè ho dic, no sóc un expert però fer-s'hi. Si hi ha qualque pregunta o qualque comentari abans de començar. D'acord. Bé, si vos pareix, jo que faré ton de paraules i faré una mica de moderador, d'acord? Ara dic que puc aixecar paraula i ja vaig apuntant. Jo vull fer una proposta, perquè no mos preocupa un poc per sí. anar més com el debat. Ah, con te. con Yo me gustaría empezar a definir lo que es el anarco independentista este, porque para mi, para mi punto de vista es una aberración o, sería, no sé, dividir lo que ya el anarquismo definido, que ya, ya está definido ya hace tiempo, sin llegar al dogmático ni a lo que queramos llamarlo, pero ya está definido. No entiendo por qué ahora hay una, una tendencia a llamar a nuestro independentismo a una intención que el anarquismo ya tiene, que es destruir el Estado con sus propias federaciones, ¿sabes? Sin ayuda del Estado ni de ninguna nación, sino con el trabajo duro, largo y duro, que es crear federaciones y confederaciones para llegar al anarquismo, al movimiento libertario. Y por eso entiendo esta, esta nueva tendencia de anarco-independentismo, porque para mí es una simple aberración de, o, querer definir lo que es el anarquismo. Ya, ¿me toca? Sí. Bé, uh, com he dicho? no he llegit en profundidad sobre el cuando... i això se m'ha remarcat diverses vegades quan he estat xerrant amb gent no? que potser no conec en profunditat però així eh, com el primer conclusió que en trec és la primera conclusió que trec és que encara que no que rebutgin l'estat pretenen que una sèrie de territoris si, si mantengui una cultura que vulguis o no avui en dia no és majoritària Vull dir, eh, avui en dia és una realitat, jo crec, bastant clara. Jo xerrar aquí als Països Catalans hi ha, com a mínim, 50-50 de gent que, que es tira més cap a la cultura catalana i una altra que es tira cultura castellana en aquesta postura independentista, jo, alta evidentment, i per donar només, jo, se, se, pregunta, se pregunta seria, val, tu delimites una nació X amb uns territoris X, on les persones aquestes són catalanes, les persones que no vulguin escriure's aquesta cultura d'aquesta nació, què fas amb elles? És una pregunta que se pot fer. Evidentment, aquí he dir no ningú anava com independentista i per això he dit no té sentit ara tampoc entrar en si anar contra l'independentisme aquí, anar contra l'independentisme allà o el que fa o no fa. Jo eh, diria això, no? intentaria xerrar més de el nacionalisme i l'independentisme veurem com podem fer feina amb ells de qual manera. Jo tinc una pregunta verdad que a todos. Quique, Quique, hay turnos de palabra. Apoyar. No. Bé, vaig jo. El primer volia dir una cosa breu sobre l'anarcoindependentisme, sé que no és objectiu paraula, però m'agradaria puntualitzar-ho. És que jo crec que, que va, so, va, va sorgir d'un un grup de gent que tenia una visió llibertària de la societat, a la mateixa vegada que sentia sensibilització per aquelles qüestions de defensa eh, poden dir cultural, encara que és un terme molt polisèmic, però com la llengua, un territori, i sorgeixen clarament, això s'ha de tenir en compte, dins un marc on són una, una nació o un poble oprimit en molt de sentit. Això s'ha de tenir en compte i s'ha de diferenciar un nacionalisme opressor d'un nacionalisme oprimit encara que eh, en, en un fons tinguin eh, intencions semblants de crear un estat per, de, eh, per, per gestionar un, un, un territori. Vosaltres considera, és necessari considerar això i jo considero que no se, és una etiqueta que no, cal, que no cal posar perquè el sinarquisme mateix, des dels seus inicis, plantejava aquesta alliberació dels, dels pobles, des, però sempre des d'una perspectiva antiautoritària i rebutjant aquelles tradicions i mites, tant siguin religiosos patriarcals o d'altres tipus que heredam des, del passat i que formen part del subconscient i històric, no? Això s'ha de negar. I després de la relació, d'aquesta darrera pregunta de relació amb, amb, amb els altres nacionalismes o moviment que treballen, jo no trobo que, que hagin de tenir una, rela, una relació amb, amb ells, en el sentit de relació política de la feina, perquè eh, de franquisme o podríem trocar una proposta de, de, de, de, lluita, de lluita antiautoritària per, per, per, per, per, per, per, la cultura. I, deixem que la majoria de moviments que han nombrat aboquen per la construcció d'un estat per la gestió d'aquest territori. I això és el que per principi, des d'un principi confrontant. És a dir, per tant, la nostra lluita per, per un alliberament dels pobles és molt diferent de la seva. Ells fins i tot fa, d'aquí un parell de dies faran una, manifest una manifestació del dia del poble de treballador català, el mateix dia quan morir molts de treballadors catalans. Per això vol dir que els objectius, principis i tàctiques no són els mateixos dels, dels moviments i perquè amb dos volguem destruir eh, aquesta opressió cultural no vol dir que hagin de confluir, sinó farien feina per, per, per tot, la divisió de gènere no és la mateixa la visió de l'estat no és la mateixa, la visió de la sobirania alimentària no és la mateixa, i així en molt molt de punts. Eh, jo treballar, jo crec que hem de tenir una postura coherent des de, des de, des de, des de, de llibertaris per afrontar això, igual que altres aspectes. Perquè si semblam molt semblam moltes coses, però en quant a l'hora de mitjans per, per dur-les a temps són bastant diferents, crec jo. I bé, per ser és la paraula, m'han de moltes coses. Iñaki. Bé, jo sí que entraré a la pregunta de Quique perquè trobo que és interessant en el sentit de, de xerrar de termes, no? Doncs la pregunta que ja fet, jo també me la vaig fer en el seu moment, i és, per què hòsties ara aquí se poden anar independentista quan és una qüestió que hauria d'assumir és l'anarquisme? No estic d'acord que sigui una aberració en sentit de que, per exemple, s'ha xerrat d'anarcocomunisme, comunisme llibertari, s'ha xerrat d'anarcocolectivisme, anarcofeminisme, i per tant, que s'ha xerrat d'anarcoindependentisme pues, entra dins de la tradició llibertària de, de, de, diferents, diverses tendències i, i que se volen eh, previsibles d'alguna manera. Vull dir, en aquest sentit ultra normal. Lo que jo també, com ell, estic d'acord en que dir anarcoindependentisme jo en el seu temps, ja, quan ho vaig conèixer i tal, ja, és que no, trobo que és, aquí el fallo no és dir-te dir anarcoindependentista, el que de dir és que aquell d'allà no és anarquista, perquè el que reclames anarcoindependentisme per mi és, és el bàsic, no? O sigui, que se respecti totes les llibertats, la, la, la individual, la col·lectiva i també les qüestions com a poble, això, i, i ho heu dit vosaltres, en el clàssic ja estava, no? I, i el que ha passat eh, en, en els temps és que n'hi ha hagut una sèrie de tendències que, que, que al final la de mà, no? però que són espanyolistes, són centralistes, fan joc als estat, i això per mi no, no és anarquisme. I en aquest sentit sí que trobo que, que clar, l'aparició de l'anarcoindependentisme és una reacció, és una reacció a això, l'anarcoindependentisme en el segle XIX no existiria, o a, o a principis del segle XX, però al final del segle XX sí que apareix com una reacció, no? en, en aquest sentit. Llavors, és, és una qüestió de termes, no? Una qüestió de termes i, i que en tot aquest debat també és molt important eh, marcar, a vegades no tant... N'hi ha, ha paraules que no ens entenem per si les definicions i crec que és un, un problema d'aquest debat a nivell de moviment, no? perquè a la xerrada es xerra molt de nacionalisme, per exemple, no s'ha xerra de pobles, no? I, i a lo millor és un terme que facilita l'enteniment. Uh, si xerrem de nacionalisme, doncs, n'hi ha línies dins de l'anarquisme que no ho entendran, però xerrant de pobles a vegades és més fàcil i, i simplement és canviar el terme, no? No, no canviar, o sigui, sea, si ha la definició, el, el, el, pues el mot va davant i darrere la definició, saps? I la comunicació és el de darrere, no, no el mot, no? Eh, llavors, en aquest sentit, ahir sí que n'hi ha, s'ha de fer un gran esforç per xerrar tots el mateix idioma, no? Perquè a millor el que tu dius nacionalisme, un altre diu poble i altre diu una altra paraula. I, i, i no ens entenem simplement perquè donen a, a, cada, a cada paraula li dona un valor diferent, no? El que tu entens per nacionalisme, ell entén una altra cosa i una altra cosa. I el que m'interessa és, és, és el concepte, no? Eh, I llavors, bueno, eh, ja per, després diré més coses, però tot el tema aquest de, de, que també has fet tu, Xavi, de dues cultures en un mateix territori, també és un tema molt interessant, no? N'hi ha... Es, van intentar per aquestes jornades jo vaig intentar, bueno, vaig intentar contactar amb en Xavier Oliveras, que és un que era profe a la Universitat de Barcelona, que és de universitat, universitat de Mèxic, i no puc venir. I aquest tio té una xerrada publicada, que la van, bueno, un company d'endavant va publicar el llibre d'aquestes jornades d'alliberament i pobles que es van fer a Barcelona fa un parell d'anys. Allà hi ha llibre. Tres llibres. Doncs, jo vaig fer un parell de còpia. Ah, molt bé, perquè aquest, aquest llibre, aquesta xerrada és molt interessant. I aquest tipus, el geògraf, hi arriba a plantejar el tema de, clar, el que estic dient, i aquí ara mateix tenim dues... Tenim una gent que pot ser, ara per simplificar, diguéssim, mallorquina o catalana, una altra gent, d'una altra cultura eh, més espanyola, que realment hi ha multitud de cultures, no? Hi ha gent que ve d'Àfrica, gent que ve d'Europa de l'Est, de... o sigui, no cal simplificar tant, però simplificant, no? Uh, què hauríem de fer nosaltres ara? Hauríem de tenir, des d'un punt de vista llibertari, no se pot concebre per imposar a, a la gent, o sigui, no podem pensar que una suposada independència o una suposada societat lliure passa per fer fora a ningú no? Hi ha hagut un procés, evidentment, de colonització a, a l'estat espanyol, en tots els territoris que no són castellans, i, i, i això ha suposat grans moviments de massa de població. Eh, bueno, però els fets són els fets. Llavors, aquesta gent no la poden treure del, del mig, perquè és eh, un poble també. En, en aquell sentit, ell xerra de la convivència de dos pobles en un territori i ahir ens hem de plantejar com és possible autodeterminar-se més enllà del territori, no? sinó com a poble i poder conviure eh, dos, dos pobles en un mateix, o més, en un mateix espai. Evidentment, des de que està l'estat espanyol en, eh, vigent, pues, eh, n'hi ha un poble que, que està en inferioritat de condicions i això dificulta les coses, però ahir hi ha tota una línia de treball que és molt interessant a desenvolupar. Bé, um, vull rebentar un poc el, el, que ha dit, eh, el que ha dit ells eh, i és la importància eh, sobre uh, perfilar bé el que són els conceptes. No? Um, L'anarcoindependentisme és, és normal que existeixi perquè existeix eh, el moviment anarquista és un moviment plural no? hi ha moltes tendències. No? Quan parlant d'anarcosindicalisme, per exemple, és, és diríem, el pensament anarquista és que treballa a escala sindicalista. S'anarcofeminista, assassins, els anarquistes que treballen al camp feminista, anarcocolectivisme, al camp econòmic, anarcocomunisme, al camp econòmic, etc. Eh, per tant, eh, es, eh, quan parlem d'anarcoindependentistes, realment els, es, es grups, diríem, dins el pensament llibertari, que existeixen molt en el fet, diríem, de nacional, no? les particularitats determinades el, el concepte ve de rebot, o sigui, realment és un concepte molt poc eh, perfilat, però existeix anarcoindependentisme perquè existeix independentisme. O sigui, eh, és, és, un, és un concepte que part de, de, de, de còpia del concepte d'independentisme. No? I és, diguem, per diferenciar una mica no? diguem, ser independentista, ser independentisme és un pensament, però el que vol fer és insistir en el pensament nacional, però per crear un estat, no? I aleshores, diguem, la contraposició, diríem que serà independentisme, seria eh, treballar el camp, el camp de, de, de nacionalisme, però sense, sense intentar no crear un estat, no? I aquesta és, és, és, és la diferència que marcaria el que és l'independentisme des de l'arcoindependentisme. Però repeteixo, existeix el terme anarcoindependentista ve de rebot perquè existeixen els independentisme i per diferenciar-lo una mica, eh? perquè el pensament, diríem, eh, nacionalista dins el moment llibertari existeix des del principi, perquè és una cosa normal, no hi ha cap, diríem, no hi ha cap pensador clàssic anarquista que rebutgi el concepte de nació. Al contrari, tots, des de Macull i Proport i existeixen molt en aquest camp. No? Perquè, perquè el fet nacional, diem, és un, és un, és un fet eh, vital, no? és un fet que, que, que no ens ve, no ve donat, no ens ve imposat perquè, perquè existeix una llengua, perquè existeix una, una determinades mm, coses que no fan això. No? I després una altra cosa molt important que no, que no s'ha dit quan s'ha parlat del, del moviment independentisme i amb el que s'ha l'estat espanyol és, i és molt curiós perquè a mi sempre m'ha quedat molt l'atenció s'ha de fer l'independentisme canari justament, no? que és el més fort que ha hagut dins l'estat espanyol justament i, i justament és un nacionalisme molt i molt especial perquè justament es comparteix la mateixa llengua que és el castellà amb, amb, amb el sol no és, diguem, eh, la gran sort que, entre cometes, que tenim els bascos o que tenim els catalans que tenim una llengua que baixa molt aquesta diferència. No? Però, per exemple, els, els, els, els canaris comparteixen la mateixa llengua eh, castellana, encara que mancats d'aquesta, diríem, sort que és la llengua, sempre han, sempre han volgut reivindicar el que és la llengua que van perdre ells, que és el berber, perquè ben tant era el de la cultura berber, i està tot aquest intent de recuperar tota aquesta cultura perduda que és el no? Però el que insisteixo és, és molt curiós veure eh, que eh, el concepte que de l'independentisme no només està basat en una cultura específica basada en la llengua, sinó que és una cultura també de, de la pròpia cultura de reivindicació de, de, de la cultura pròpia. No? És això. O sigui, es, en definitiva, per resumir, que els conceptes terminològics són molt, molt importants i, i convé perfilar-los perquè moltes vegades poden parlar de moltes coses i al final un pot pensar una cosa i l'altre pot pensar una altra i pot ser un mateix. Bueno, veiem. un recull interessant la darrera qüestió que ha plantejat l'Iñaki i de com podíem plantejar aquesta convivència entre diverses eh, cultures, sobretot etnolingüístiques, trobo que és important aquest terme, dins un, dins un mateix territori, perquè òbviament no, no, no, no vogarem, per, com bé ha dit, per llegar a aquella gent que no xerri mallorquí o que no tingui dos ginatges mallorquins, no? i aquí qualsevol, qualsevol altre puesto. Jo trobo que aquest eh, és un tema complicat, però però aquesta qüestió s'ha de fer, primerament, des de, òbviament des de, des de la destrucció de l'Estat, perquè és que vol gestionar aquest territori i suprimeix les relacions lliures entre les persones. I amb això fer eh, verdaderament una recuperació d'aquella cultura, però d'aquella cultura que ens permet desenvolupar-nos com a, com a, com a ser humans lliures, eh? és a dir, fora de, de tabús religiosos, eh, llegendes místiques i tot allò que no està, que està fonamentat històricament en l'estat, en un déu, en la, en la religió, és a dir, que té un origen de, de, de l'autoritat normalment i per, per aquesta part hem de recuperar aquella cultura eh, artesanal, que, camperola, que se basava en, en, en, en l'autogestió, en l'autocooperativisme, en la solidaritat entre iguals per simple fet de viure en un mateix te, territori, d'entendre-se i de poder comunicar-se. I per, després el tema de la llengua trob que moltes, hi ha d'haver poli, un, un posicionament perquè és molt, molt, molt delicat. I jo trob que s'ha de abogar perquè a un territori la llengua vehicular principal sigui la d'aquest territori propi, perquè si no incorrim dins d'un bilingüisme social, que el bilingüisme social, per qui ho sàpiga i qui no, tendeix sempre a haver-hi una llengua majoritària i una llengua minoritzada, necessàriament. Una cosa és el bilingüisme individual de cada persona. Cada persona pot manejar totes les llengües que vulgui, però és un territori que estàs qui dues llengües no, dins del mateix temps no se pot xerrar el 50% de, de, de la llengua, això ho veiem. Quan qualcú entra a xerrar castellà dins un grup de persones, totes les persones passaran a xerrar que, que, castellà. Per això troc que dins dels territoris on hi hagi aquest bilingüisme social s'hauria de, de recuperar la llengua pròpia d'aquest territori eh, per, com, com a element vehicular. Òbviament, respectant dins el mateix territori els possibles dialectes que hi pugui haver per això, per, avui un exemple podria ser el tema de l'estandard, no? que també dona polèmica, el tema de que uniformitza la, la llengua dels diferents territoris. I aquí faríem a Mallorca, aquí no no aneu un balear, és a dir, a Solla i a Pollença xerren diferent que, que, que, que Artà i a Manacó. És a dir, fins, dins un territori tan petit hi ha aquests petits matisos. Però torna un tron necessari conservar-los. I ja està. Uh, anava en Xavi. Ah, no es. No. Bueno, yo sobre dos puntos. Sobre lo que decía él, vuelvo al tema del independentismo para mí no, no sé, ¿sabes? No, no lo llevo a cantar aún porque ya lo decían los viejos pensadores, el Estado y Nación es lo mismo. Y lo de mantener una nación es mantener un Estado y la inversa. Lo único que hay que hacer es, para tener una libertad de pueblo, es crear, empezar a crear una cultura de federación, de, de, compromiso, de, de autoayuda, de, y formar así pues todas las ideas y a, a, base de lo que él decía de la... Ahora me he pero para entendernos el independentismo que es nación y Estado, lo mismo para mí. No hay que mantenerlos, hay que, hay hay que derrumbarlos y, crear pues, grupos que se le llaman federaciones y empezar a trabajar allí dentro. cada federación pues andará como quiera y, trabajará como quiera y ellos tomarán decisiones sin tener ni un Estado ni un Estado federal, sino amplió una, una, federación de bases Y sobre las culturas y idiomas, como si no nos hubieran robado o quitado, que tenemos que recuperarlas. No. Las culturas y la lengua se mantienen pues trabajándolas. Si no dejamos de hablarlas o dejamos de mantener las culturas, desaparecen. La culpa no es de nadie más que de, del mismo pueblo que no las mantiene. Si no mantenemos nosotros mismos cuando yo bajo mi plaza, todos son catalanes o mallorquines, pero hablan castellano todos. Y después están, es que vienen y nos imponen el castellano, pero si vosotros no, no imponéis, no es que impongáis, pero si no queréis que, es que, que no pierdas la lengua, pues seguir hablando y nosotros entendemos tanto, ¿sabes? Eh, los idiomas, aunque uno vaya aprendiéndolo, terminará, aunque tú, uno sepa inglés y otro sepa ruso los dos sepan ruso e inglés y uno habla inglés y otro conteste en ruso, y los dos saben los dos idiomas, no hay ninguna dificultad en eso. La dificultad es que uno de los dos pierda su idioma. Entonces, eso de recuperarlo, que es recuperarlo, no, no, yo quiero recuperarlo porque quiero que tú lo hables, no, que siga hablando. Eso es la lucha de la cultura, es seguir manteniendo pues cada uno lo que le interesa, seguir trabajándolo, seguir no hablándolo y manteniéndolo, pero eso nadie Claro que hay ahora una lucha esta lingüística, pues se sigue hablando, si, si el Estado no nos, no quiere, no, no importa, seguiremos hablando en las calles, en, casa enseñaremos a nuestros hijos, a nuestros, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos a hablar, pues ellos aprenderán lo que oigan, lo que nosotros transmitamos, después ellos decidirán en la calle o seguir o no seguir, pero eso de que como si nos lo hubieran robado, no, nosotros lo que lo estamos soltando o lo, estamos olvidando, se sigue manteniendo la cultura, Pues hay que, lo, de nación y Estado es otra que no hay que compaginar, no sé, ¿sabes? Eh, ni nación, ni cultura, ni nada, cada uno mantiene en un Estado, haría que todo un pueblo, porque un Estado decide, o una nación decide que todos tenemos que que celebrar festivos o, las escuelas siguen en las escuelas, porque el Estado o la Nación decida que se ha implantado el día X de tal, hay que celebrarlos y todos tienen que celebrarlos y todo el día de, tal, pues tenemos que ir con una ramita porque es día de tal, pues no lo entiendo, ¿sabes? Solo la única de es, es la, la emancipación del Estado y la Nación, es la unión de las federaciones. Es que no hay más que estudiar y trabajar y seguir leyendo lo que es, la, la idea anarquista ya está concedida, ya está... Esto no lo entiendo muy bien. Esto de federación, de federación, no, no tengo de otro nombre. Pues la federación es un conjunto de grupos de personas que trabajan por lo mismo y ellos deciden cómo plantearlo, cómo llevarlo a cabo y cómo trabajarlo. Eso es una federación y puedes llevar una federación de trabajo, una federación de, cultura o federación de lo que sea. Entiende un, mismo propósito en la unión de, unos de unas personas que trabajan por, ese, por, esa, por esa cuestión. Y ellos deciden seguir, cuándo seguir, cómo trabajarlo y cómo repartirlo, lo que sea. Y nadie decide por ellos, sino el conjunto de ese grupo es una federación. Federación de, Artesanía, Federación de Estudios Libertarios, Federación de, Construcción, Federación de Ferrocarriles, Federación de, Consumidores, Federación. Son un grupo de personas que deciden por ese ámbito, por, por esa cuestión, por esa idea. Entonces es eso. No era para... Vale, sí, No, <laughs> Cali, que, que claro, que en esta relación, Ah, perdona, ah, ah perdona, que ja m'he soltat. Uh, <laughs> Xavi. Val, um, bé, jo seguint el que deia aquí, m'aprofitaré un poc de que tenc el material que he preparat, no? Però, no, volia, no, que hi ha aquest triple link i, i el que ha dit un poc incidint en el que ha dit, no? Que tenim una cosa que ens diferencia nosaltres, no? I això, eh, això mos ajuda bastant a veure el fet que no? nació i territori, que, que tothom té claríssim no? que estat i territori no tenen res a veure i estat i nació no tenen res a veure. Però una cosa que no està tan clara i que jo no veig que, que des de el vessant anarcoindependentista que ha de dir clar és el fet de la relació entre territori i nació. Val? És a dir, la nació cap i al fi és una, és una identitat, és una pertinença a un grup. Per posar un exemple perquè per veure més clar, jo sempre demano, tu, eh, si com a català que com a català vas a viure fora de Catalunya o de on sigui, seguiràs sent català, perquè t'hi seguiràs identificant català. És a dir, no devens català per viure dins Catalunya i no deixes de ser català per partir de Catalunya. I eh, aquesta pretensió no, d'associar territori X en identitat X és el que fa, eh, és, és un poc el que xirria un poc a tot això. Eh, això és el que dona després a que hi hagi aquests dubtes no? de dues nacions que vivint un mateix territori o de, <clears throat> uh, eh, i coses així i, i, i per darrer no? és, és un poc esotèric això no? però jo crec que és, és clau per entendre tot el fenomen per clar el fer quadrat no? perquè com a identitat més eh, moltes persones coneixem de moltes coneixem persones no? que han canviat canviat d'identitat que a lo millor de joves eren uns espanyols a muerte i ara són de l'altre costat o al revés no? per tant, tan fixo no, no és per tant, jo, jo el que aniria no, en aquesta direcció no, d'aconseguir xapar aquestes fletxes diguem, no? que és, que és vera que s'influencien una a l'altra però que no, que no tenen res a veure al cap i fi són entes independents no? I això és un poc la idea que volia transmetre eh, en la xerrada, no? que és el que he, eh, tot que és final, no? tot això que desaparegui. No? És dir, que sí que existeix que nació, que sí que existeix aquest territori, perquè existeixen, és una cosa innegable, però la qüestió és que el fet de tenir una identitat nacional no influeix mai ni en la distribució del territori ni en l'organització de la societat, no? perquè és aquí quan comences a entrar en terrenys pantanosos i perillosos, i, i, i en terrenys perillosos. Bé, eh, per, per aclariment, si tanca un poc el tema de independentisme, que per Ventura, en els textos que de, de la gent que se defineix anarcoindependentisme hi ha un discurs molt clar contra l'Estat o sigui, que, que no, no dona... Si, si llegim el que escriuen, està molt clar que estan en contra de l'Estat i, i que no estan per a construcció d'un nou Estat. No? En aquest sentit, per això es defineixen anarco, no? I que estan a favor de ser lliure federació, no xerrant de federació. Però a, aquí la diferència està en que en l'anarquisme més de caire espanyol n'hi ha una visió una, de federacions a nivell espanyol o a nivell ibèric i, i les postures anarco-independentistes són federacions a dins dels pobles, no? a dins de la gent que, que, se, que se considera eh, pues, de diferents pobles, catalans, bascos, canaris, etc. No? I, I clar, i això, el, el federalisme està basat eh, històricament en, en la lliure associació. I aquí hi ha una reivindicació de l'anarco-independentisme o, o de l'anarquisme conseqüents, anarquistes conseqüents, que, que diuen, eh, i nosaltres no som dogmàtics. Això de la... Val, el moviment fins a cert punt ha dit la lliure federació i hem mirat cap allà, però la lliure federació és llibertat. I ara no mirant cap allà, ara mirant cap aquí. I nosaltres no ens volem federar en aquell, ens volem federar entre nosaltres. I és així, i això s'ha de respectar, és el bàsic, perquè si no hi ha l'anarquisme, és una altra cosa. això per tant que estem en l'anarquindependentisme. Llavors, el tema, Quique, que comences tu de la llengua i tal, no és tan simple. La Unió tu perquè quan xerres castellà no t'ha passat, però nosaltres, nosaltres mateixos, amics nostres, familiars nostres i tal, vivim una pressió cultural molt forta. Quanta gent li ha aturat la Guàrdia Civil i li han, li han muntat un jari per xerrar en català. de gent ha anat a un judici i li han dit que xerri en, ca eh, en castellà. Quan de amics nostres que han tingut problemes de hòsties, tortures i tal per xerrar en català. El català ha estat perseguit 300 anys per la normativa. Això pot entrar a internet i tens llistes, llistes de lleis i tal, i una de les altres. i per tant, eh, la persecució ha estat i, i no se pot i no se pot xerrar, en els termes que pot xerrar, perquè la gent no ha estat lliure a l'hora d'elegir, perquè tenia una opressió molt forta. I clar, si a més tenien en compte la indústria cultural, que, que modela, no? O sigui, canals de comunicació, eh, grans empreses, tot això, és tot en, en castellà. I influeix a saco en, en, en, en la mentalitat de la gent. I que no trobo les lliures, però no hem de, no hem de pensar que, que no som influenciables. Per tant, o sigui, des del moviment llibertari, una de les mancances que hi ha hagut, crec jo, en els darrers anys, ha estat la poca eh, poc tacte en aquest tema, no? I per això eh, n'hi ha aquesta reacció. I, I això ho vull lligar també una cosa que, que, tu, que tu has comentat abans. Dius, eh, els, els nacionalistes no tenim res que, que tractar. Evidentment, hi ha moltes classes de nacionalistes, no? heu fet una llista. Però el que sí que, i, i crec que ja això també els clàssics ho tenien en compte, no? Supressió aquesta cultural i lingüística la patim tots. I n'hi ha moments de reacció que són de tots sigui, no és de nacionalistes o no nacionalistes. Quan, quan mos ataquen la llengua, mos l'ataquen a tots. Els que són nacionalistes, els que no, els que són cristians, els que són ateus i a tothom. I aquí no hem de fer distincions. Evidentment, les tàctiques poden ser diferents, però n'hi ha moments que són de sortir al carrer, n'hi ha moments que són de mobilització que, que bàsicament són comuns. I, i bueno, podem dedicar-nos a fer crítica en el, en els, en els independentismes, no? I segurament ho tindrem fàcil, no? Criticar eh, la, que, que vulguin fer un estat, totes aquestes coses, jo què sé, ho tenim fàcil, no? Perquè les famílies històries, els resultats dels estats, coses d'aquestes. Però, per ventura, cal dur-se crítica cap en el moviment perquè aquesta provoca preocupació per, per les qüestions nostres, no? De cultura, de llengua, eh, perquè surt i fora i tots els llibres, diguéssim, un 95% són en castellà, perquè, i això, doncs, segurament és per decidir de la gent que, que haurien de defensar la nostra llengua cultura, no només la culpa als que editen els llibres, sinó als que no editen llibres en català, no? Jo ho trobo així. Em toca jo. Me volia també respondre un poc a lo que, dit, que ha dit en, en Quique i va recordar ara ben Iñaki, que la institució de la llengua no és gens simple perquè ha, hi ha anys de, de, construcció, de construcció social que, com bé diu, eh, fa que el gran percentatge de la nostra societat estigui construïda amb, amb una superior, suposada superioritat de la llengua castellana. Què suposa mantenir la llengua castellana eh, en el mateix nivell, bé, jo torno a repetir que és il·lusori mantenir el mateix territori dues llengües en el mateix nivell, perquè sempre n'hi ha una d'un sol problema. Que suposa mantenir la llengua castellana com se manté, com se manté avui al llarg de la nostra, de la nostra lluita per la lliberació total. Doncs jo troc que suposa legitimar aquesta, aquesta superioritat de la llengua, de la llengua castellana i no reconèixer que hi ha una clara opressió en, eh, en, en, en, en, termes, en termes lingüístics. I quan l'anarquia és una clara aposta cultural, eh, reviure totes, reviure, recolzar i difondre, com bé ha dit els companys, les llengües minoritàries oprimides del món és una tasca molt important i que hem de tenir molt en compte. I si dins un mateix territori per recuperar aquesta llengua tots els individus han de, han de participar. Si una persona ha estat castellana parlant des de, des de, des de, des de petit i segueix vigent dins d'aquest territori, creo que no pot seguir viviendo esa idea de que, ah, con que como el castellano aquí ha estado mucho tiempo y todos nos entendemos, pues lo mantengo, ¿no? Porque claro, aunque todos lo entendemos en castellà, perquè m'he d'esforçar a aprendre, a aprendre mallorquí, no? Y aquí ja nos, aquí ja nos acaba un error, porque realment està recolzant la està recolzant la seva postura, la seva postura major, major, majoritària. Yo per això no, no, no recolzo no recol de, de, del tot, moltes organitzacions eh, diguem, anticapitalistes i revolucionaris que donen pamflets en, tant en català com, com, en, com, en, com, com en castellà, diguem, als ah, que la gent de, de fora que ve aquí no ho entendrà. És que si no li, no li fas veure que aquí eh, volem, recuperar, volem recuperar una llengua que està en clara decadència i que ni siquiera els mallorquins coneixem moltes de les paraules, donant aquesta imatge de bilingüisme i de, ell diu que és una falta de respecte, jo no ho veig, jo no ho veig així, jo ho trobo un, un exemple de, de, co de coherència. Troc que s'ha de mantenir tots allò, on hi una llengua minoritzada, el seu paper de, de llengua vehicular. I òbviament no s'ha de castigar ningú per no, per no, per no xerrar-la, però s'ha de entendre que hi ha una necessitat imperiosa avui en dia de lluitar per, per, per, no només per la llengua, sinó per altres característiques de, de culturals de les poblacions que no tinguin que veure amb la religió i culte d'estat i tot això. I després, volia fer una matització respecte hem xerrat aquí molt, molt de, de cultures i crec que en el PowerPoint no mencionava quan xerrava que dins Mallorca consisteix, consisteixen dues cultures, entre cometes, l'espanyola i la catalana, catalana mallorquina. Jo troc que per damunt d'aquestes dues cultures n'hi ha una encara, n'hi ha una que engloba el capitalisme. Això és la cultura principal que hem de, que hem de, que hem de, que hem de destruir i que infecta amb dues tendències amb molt, amb molt, amb molt, de, amb molt de costats. El folclorisme és un exemple claríssim. Però destruir aquesta cultura de individualitat, de l'aïllament i de tot això és una tasca princip principal per poder després dur a terme aquesta equitat cultural. I anava... Mm, sí bueno, el meu ja de, molt, de molt, moltes coses que jo volia dir també. I, bueno, no, volia remarcar una cosa que ha dit ell abans, que, que és quan ataquen la llengua d'un territori, ataquen a, a tothom que xerri aquesta llengua, sigui de la ideologia que sigui, no? I jo trob que en el cas del català és, no, no se trata de defensar-lo perquè perquè sí, perquè sigui una llengua minoritzada, sinó perquè se tracta d'una qüestió de dignitat. Perquè aquí, fa 300 anys, jo no he complicat 300 anys, van entrar una, unes tropes d'un país que era veí, que no era un mateix país com ens volen fer creure, eh, els falsos historiadors de, que tenim avui dia. Existia un regne, existia un altre, que estaven en aliats, però després un se va imposar a l'altre, que era de Castella de Castella que va imposar el de la Corona d'Aragó, la qual estava integrada en Mallorca, Catalunya, València, Aragó i no sé si hi ha algú més que deixo allà. I què va passar quan van entrar aquí? Que van, el primer que van fer neutralitzar la llengua catalana i imposar se castellana. Per tant, jo trobo que aquí no se trata de... de se trata d'això, de, de pura dignitat contra aquesta, aquesta cosa que que va, que va passar ja fa 300 anys, que va ser una, derrota, una derrota cultural i una imposició eh, amb, de, de mala forma d'una llengua que no és, no és d'aquest territori, és una qüestió de re, reivindicar el millor de eh, aquesta injustícia no? que va ser aquest fet. Però també hi ha d'anar alerta una cosa que ha dit en Bernat, que alerta amb això de que, clar, la llengua quan està eh, quan s'ataca la llengua s'ataca tothom, una cosa que has dit tu, però que ha dit una cosa que, clar, es, dins la llengua també està el capitalisme, no? Per tant, jo crec que la llengua ha d'adquirir un, un, un, un, un, un, s'ha d'adquirir una, una temàtica, una dinàmica de, de una llengua de classe obrera. S'ha de, de reivindicar la llengua, però de classe obrera. I jo trobo que es, també és eh, el tema d'estat-nació, en el tema, en el, eh, en el tema que és de que, lo, lo que són els països catalans, hi ha una cosa que, és, que m'apareix que és única en el món, que és eh, aquesta en els països catalans, que són que ja eh, es veu clarament que hi ha dues, eh, dues, eh, dues, eh, hi ha dues nacions d'una mateixa, que és la catalana, que es, pot representar amb, la, amb els que duen l'estel blau i amb els que duen eh, l'estel vermell. Sabeu clarament que el nacionalisme eh, té dues cares, no? Té un que és burgès i un altre, de, un altre obrer, que estan lluitant al mateix temps per una cosa que els, que els uneix, no? Però clar, al mateix, al mateix temps se'ls separa. És una cosa estranya, no? O sigui, no hem de caure tampoc en... Eh, en interclassisme, perquè si, perquè si caiguem, si caiguem en interclassisme per defensar coses com la llengua i la cultura, se pot estar defensant sense voler el capitalisme, és una cosa que nosaltres no volem. I si això, doncs, pues, ja està. Uh, eh, Emilià. Va, eh, jo volia insistir un poc en, es, en, es, en la concepció aquesta terminològica que que venia, i és en, els conceptes d'estat de, i nació. En principi tothom bé, sembla que, que, que té molt clar que l'estat i nació no té res que veure, no? però el que ja no està tan clar és eh, qui ve primer, qui és, qui és primer. No? Jo, eh, és realment complicat, no? perquè eh, en principi sembla que, que, que la nació existeix i després ve l'estat. En canvi jo crec que no, que eh, el concepte, diríem, de nació deriva del concepte d'estat. Això és important, no? Perquè abans de, abans de que no existeixi estats, no existia la nació, el que existia era el concepte de raça. Això és, és, és, és curiós, no? perquè abans eh, eren les eh, eh, races d'aquelles d'allà, les races d'aquelles d'allà, i va ser quan, quan se van completar els primers, els primers estats, allà a Mesopotàmia, etc i a partir d'aquí se varen després eh, crear, diríem, el concepte de, de nació. Eh, sobretot quan aquests estats poderosos varen ocupar, diríem, determinats territoris de determinades races. No? I aleshores se va parlar d'aquesta llei que havia perdut, diríem, la seva part, no? va ser quan va crear el concepte de nació, de nació sense estat. No? I, I això per mi té una importància, si més no, eh, per veure qui és primer, no? perquè és realment complicat saber qui, qui, va, qui va ser primer, si s'estat o, o, o, o la nació, perquè eh, pot tenir, diríem, eh, implicacions eh, de fet de, de, de després feu plantejaments de eh, estatistes o no estatistes, no? I després, Yo quería aclarar lo de, la lengua, que yo entiendo, aunque yo hable castellano y, sea pro-castellano, eh, yo entiendo la lucha lingüística que se tiene en Baleares y en Cataluña y defiendo, como tú has dicho, todo, todo, o sea, toda la lucha contra la represión, tanto cuando un grupo de personas alzan una preocupación por un peligro a su dignidad o a su persona o a su comunidad o a su municipio, lo entiendo. A lo mejor lo he, explicado muy simplemente, porque a lo mejor no, no sé cómo explicarlo, Lo he querido agregar y simplificar de una manera, pues a mi manera. Que me ha salido así, lo has entendido así, Mm, quiero decirte eso, que yo entiendo la lucha lingüística de todos los pueblos y que ninguno tiene que... Y formas, que habrá que entender las formas y esperar los tiempos. Ahora bien, no he entendido lo que ha dicho el compañero él, que, en un territorio de, tal, cuando para mi entender, no, no, sé si ha querido decir qué tenemos que hacer con esas personas que no quieren hablar catalán o mallorquín cuando estamos en un pueblo catalán o mallorquín. Yo lo siento, el mundo es cosmopolitan, además más en Mallorca y en Cataluña y en Valencia, que son pueblos cosmopolitan, que hay miles de lenguas, miles de pueblos, o sea que las naciones y estados no existen, son invenciones del capitalismo para repartirse porciones de un territorio como ganaderos. Somos ganado de un Estado, de una nación. Y, la, y ahora los pueblos somos cosmopolitas. Miles de lenguas y miles de, culturas, todo Somos un universo, somos micromundos en un mundo. Y tenemos que entender y empezar a entendernos, o si no, buscar lo que esperaban los anarquistas para entendernos. O hablamos todos esperantos o, aprendemos todos de todos. Nos aprendemos un idioma y el, otro que aprende nuestro idioma. El, el que es transmisor hablará su idioma. El receptor aprenderá el, idioma y, en la conversación así igualmente. O se hablan mil idiomas o se hablan uno para entendernos. Pues tenemos que elegir o hablar entender mil idiomas, estudiar mil idiomas o hablar un idioma, porque eso es lo que al fin y al cabo hay que, que, hacer, o entender mil idiomas o hablar un idioma para entendernos todo. Prefiero, mira, tendríamos que llegar todos a hablar eh, eh, los signos de los sordomudos. Y así no habría conflicto lingüístico en ningún lado. Lo que, lo que llevan es llevarlo a, a una aberración de una lucha de estados y naciones. En un país en, una sociedad que es con la que viven en el mar, al lado del mar, somos cosmopolitas. Hay mil idiomas y mil culturas y, y hay que no hay que dividirlo, hay que entenderlo. Que en un mismo sitio hay, es que somos micromundos en un mundo. Y eso es la libertad de la anarquía, entender, primero entender y ser, ¿sabes?, coherentes con esto que no podemos, ni no podemos hacer que otro haga lo que nosotros queramos que hagamos. Habrá grupos que se junten, como el principio de las sociedades, como él ha dicho en, en también era, un conjunto de pueblos que se unían en un mismo sitio y se unían por qué, por una razón, por un, por un mismo ideal o por una misma, una misma cuestión o unos mismos principios y nacía eso, un pueblo. Después en otro pueblo se juntaban los que tenían una misma noción o tal, y punto, y hay que destruir estados y naciones. El anarquismo, solo hay que entender esto, que hay que destruir lo que, lo que quieren hacer estados y naciones y crear barreras, aunque sean invisibles y, morales y, y no sé. Bueno, yo voy a recordar que el català ha sigut persegut o perseguit pels Borbons des del segle XVII o XV, no sé. O sigui, fa molts segles, no fa 300 anys, fa, molt, fa, fa el doble, 600. Sí. Vale? I a mi, això, m'agrada molt la lluita de, de que el català, el mallorquí o com se vol dir, eh, persisteixin per, per dignitat i perquè, perquè som, o sigui, per identitat, perquè això és, és alba del poble. Jo soc uruguaya, val? porto aquí tota la vida, des de l'any 85, he après eh, català, estic envolta totalment. A la meva terra, eh, els indígenes, xarruga, varen perdre pels, pels borbons, també, pels reis eh, espanyols van perdre eh, la seva llengua, el xerro, i estan, recol estan mm, mm, de nou recolzant, eh, recolzant no, eh, recuperant. com? Recuperant. Recuperant, això. Recuperant eh, les bases de, de la llengua xerruà, va, dels indígenes. I això m'agrada molt, i realment sí que és vera que en tota Sud-amèrica hi ha molts anarquistes, molts. Molts anarquistes, molts fanatistes, hi ha una lluita de poble molt grossa. I, i jo crec això és, per, per jo és molt bonic, saps? És, preciós, no? És com... De, ara tenim que estar aquí, però després les branques s'estiren, s'allarguen i se pot arribar a molt llocs, no? I, i fer unió, realment, no? A mi, lo que me, lo que me, me, me fue, me pot entristecer un poc és el fet de que hi ha molta gent aquí que, que ve d'allà, molts sudaques, que són com jo, i, i i clar, no entenen el català, per tant no estan aquí. No? I això sí que, sí que és una manera, o sigui, jo crec que una de les lluites és veure com se pot fer per, per, per, per atraer-los, per, perquè entenguin les coses, perquè realment hi ha, hi ha gent molt vàlida, saps? Que a lo millor no tenen la llengua, però tenen un cap molt vàlid i idees i vivències molt diferents a les nostres i que poden, poden aportar moltes coses, no? I, I jo crec que sí que és una manera de que se pot xerrar, jo, jo estic en tu també, de que se pot xerrar en castellà, en català, la qüestió és entendre-nos, saps? O sigui, l'entendiment. I això sí que és vera, però, ostres, però jo puc fer un esforç també per, per estar integrat i per comprendre tota aquesta moguda, no? tot, aquest, tot aquest poble, tot aquestes rels que realment són el tenir la nació, allò, no, l'estat, la nació, tot això, a mi, mm, ni mai me viene, les rels, les rels, les rels sí, la gent té que tenir la seva identitat i això sí sé lluny. Per jo sí que és una cosa per la que ha que, que lluitar. Tjejer, ja, Um, no. en referència al que ha dit el company abans, no? així com abans he dit que si hi hagués un suport a independència i, i fets serà a la gent que que en parlant, fer la català sin imposició, impo eh, fer que tothom xerra esperanto és una imposició per igual. Uh, és per això, no sé, fer que tothom xerri la mateixa llengua en el món és una imposició al cap i al fi. La, la qüestió, la qüestió radica sempre en, en que en, en seu territori, al cap i al fi, no? Són conscients no? de que en aquest territori mateix conviuen diverses nacions i, òbviament, la primera manera de que s'entenguin és que ho entenguin, sàpiguen la seva llengua mútuament. No? Encara que estic d'acord que l'esperanto, jo crec personalment que l'esperanto l'haurien de saber. No? Més que res per conèixer en qualsevol persona del món sense mura de passar X anys aprenent la llengua. Uh, jo, uh, jo crec personalment de fet que tothom hauria de saber la seva llengua i l'esperanto. I més enllà d'això, hi ha disquisicions de més coses de territoris concrets, ja és... Uh, bé, això. Uh, el, que volia un, un poc insistir, no? que abans m'he oblidat de dir-ho, és la raó què no m'agrada dir que nació i poble és equivalent, no? perquè precisament jo entenc poble com totes les persones que viuen en un, un territori concret, mentre que nació és un grup de persones que s'entenen, que, que tenen una identitat cultural igual, no? Jo, de fet, crec que s'ha de distingir clarament entre el que és una identitat de, de territori, de pertany a un territori X, que és patriotisme entre comotes, no? molt entre comotes, i després identitat nacional. És evident que tindrem, compartirem una identitat de, de, de el que tenim clar aquí és que si xerrem català en castellà tothom són mallorquines aquí i això jo crec que ho tenim claríssim totes. La qüestió és, sí, clar, la discussió entra en que, que els mallorquins. pues, jo crec que aquí eh, s'ha de dir eh, mallorquins que xerren català, mallorquins que xerren castellà, mallorquins que... Que xerren mallorquins. Uh, eh, no? I, I després hi ha gent que viu a Mallorca i xerra roman romanès i xerra anglès, alemany i, i tot un etcètera de llengües. No? Jo crec que s'ha de fer feina en aquesta direcció, no? de desvincular aquestes dues coses, perquè que sempre, mentre siguessis vinculant estat, eh, territori i nació, perquè si identitat nacional seguirà existint sempre. Vull dir, erradicar les nacions és una tasca que, que per mi és, és bàsicament llevar una part de la personalitat de la persona i llevar una part de la personalitat de la persona per, per això és impossible. Ara bé, entendre que això no ha de resultar en, ni com que no ha de resultar en una barrera física, ni ha de tenir una influència en com s'organitza la societat, això, això és la feina que s'ha de fer, no? I, no? uh, i bàsicament no volia incidir en això. No toco jo? Jo, ara que fa parell que vull un pot la direcció de debatre tema de, de la llengua i com l'hauríem de tratar de, de, de les llibertàries, primer de tot, Quique, crec que has entrat en una postura totalment contradictòria. Primer de tot, diguem que estem en un, un món cosmopolità on se parlen moltes, moltes llengües. Òbviament que en el món, en essència, hi ha moltes llengües. Però eh, gairebé totes estan en un procés de substitució per part d'una o bé de pèrdua, ja que no se, no se practica i no se reconeix com a tal. El món està fa molts anys, en l'època imperialista i colonialista, hi ha tres grans llengües que dominen el món, la francesa, l'anglesa i i la castellana, bueno, i també el eh, territori rus i xinès. Però hi ha un, hi ha un clar procés que encara que encara se du avui, avui en dia de substitució de valors culturals propis. Eh, de, després, a vegades, eh, per, per la diversitat, no?, dels analistes, hem recordat sempre la diversitat, de fet, la base sobre que, sobre, sobre que volen construir aquest món, la diversitat i la lliure elecció en aquesta di, diversitat. Però això és contradictori mantenir dins un territori on hi ha hagut una repressió lingüística mantenir aquesta suposició de que, doncs, que jo segueix, com que estem en un món lliure, jo puc seguir xerrant castellà aquí, però sense, però sense aprendre el mallorquí. En canvi, ells m'han d'entendre a jo. Sense jo, és a dir, jo no pas aprendre la seva llengua, però supos que ells han d'entendre la meva. Però com que estem en un món lliure, no? Val, doncs tu bé estem a Rússia o a qualsevol altra banda i li, xer, i li, li xerra un d'està, estem en un món lliure, no? i aquí totes les llengües sent igual, doncs ja un puc anar a una altra, una altra, una altra banda i xerrar, i xerrar el mateix. Aquesta situació no s'adona i com dic, com he dit abans, suposa legitimar la llengua que ha estat majoritària i, i, i opressora, encara que per si les llengües no són ni opressores ni res, són elements de comunicació. Per això jo trobo el que he dit abans, que se recuperi aquesta parla dins del propi territori. No és imposició, és coherència. Si tu vols un món ple de diversitat, per fomentar aquesta diversitat has d'eliminar totes les opressions. I, aquesta, i una d'aquestes opressions és, és, és, és lingüística. És suposar que com que aquí hem viscut sempre dues, dues, dues llengües, doncs jo puc mantenir la meva sense aprendre, sense aprendre l'altra i equiparant-nos al mateix nivell i torno a recordar que dues, dues llengües dins un mateix territori no poden consistir 50% de les vegades, sempre hi haurà una damunt i una baix. I si no se rompen... Si no se rompen... Pues pues, pues, per això mateix, quan caiguen tots s'ha de rompre amb això. Però és un producte... Espera, tens un ton de paraula, Quique, tens un ton de paraula. Tens un ton de paraula. Eres tu que, que, que quieres imponer problemes sobre l'altre. I viceversa. Anem a reparar de paraula. Ja, ja que has dit això, eh, dins d'una societat on hi ha hagut una imposició en aquest aspecte, voler reivindicar la part oprimida no és, no és imposar, és fer justícia, és, fer, és, donar, és, donar, és donar coherència a el que tu vols. Si tu vols un món divers, has d'apostar per la diversitat, i per apostar per la diversitat has de recuperar aquelles coses que estan en perill d'extinció. Però si tu no repares, si tu no... Quique, hi ha de paraules, si no, si continues interrompent, te llevaràs de paraules, t'ho dic ara. Per tant, L'enteniment ha de ser per les dues parts, en equitat. I territoris on hi ha hagut una, una, una imposició, sigui aquí a una altra banda, s'ha de, de recuperar aquella part que s'està perdent. I la llengua és un problema molt greu, perquè posa una eliminació d'un dels principals trets característics culturals, que és el que volem defensar des, des de perspectives antiautoritàries. I res més va, el que tu et dic, va, Quique, ja torn de paraules. T'he dit, torna a interrompir, te lleves torn. Vas tu. A veure, que anàveu, anàvem a la línia per aquí, anar als ocells. És a dir, eh, el casal artificial vol tenir una societat bilingüe. És a dir, per això mai, mai els històries d'humanitat han existit una societat que s'hagi mantingut durant un llarg període de temps amb dues llengües, o més de dues llengües vehiculars sempre, perquè deia, una s'ha de posar una per nosaltres, precaució en pràctica, perquè la precaució que una societat pretén ser li passa una llengua. Tu no pots anar, pots fumar a l'aeroport i totes tres llengües, tu no ja vas entès, no pots dir que se ja hi va en anglès després. Com una societat vas amb una llengua i per molt d'això, pues, s'haurà de, clar, s'haurà de posar pues, una llengua vehicular que no sé qui ha per allà. Una llengua vehicular, si en un futur, no sé, futura societat eh, llibertari, sobre la posar una llengua vehicular que serà el català, que serà la llengua oprimida que durant tot aquest temps més territori. La llengua no va, no va lligar d'un estat, sinó que va lligar d'un territori. Cada territori en comunitat, se relaciona amb el que té al voltant seu i necessita d'una llengua, una llengua de comunicació. Necessita una, no dues. És doncs s'alimenta això. I voler, eh, clar, és una noció cosmopolita i tal, però si hi ha gent, evidentment hi haurà gent que serrà Olof, hi haurà gent que serrarà Yiddish, el que sigui. Però tota aquesta gent se comunica amb els seus grups amb aquesta llengua. En societat, en el territori en el que està vivint, li passarà una llengua per relacionar-se amb la resta de gent que no és senegalès com ell, que no es jueu com ell. I aquesta llengua pues, doncs, pot ser, bé, serà la propi territori, no serà una que ha vingut imposada de fa 300 anys, doncs els borbons. I fet, fa, si fa 150 anys aquí hi havia molta gent que no sabia xerrar castellà. I ha estat ara pues, doncs, un procés de castellanització, castellanització, i s'ha com de saturar amb aquest procés i intentar com a retornar un poc que, que el català tenia importància que hauria de tenir en aquest territori. Bé, això tira una mica d'aquest debat lingüístic, que sempre que xerram de nacionalismes, identitats i etcètera, que s'acaben amb la llengua i bé, hi ha... Vull xerrar de dues coses diferents. És que, primer de tot, quan xerrava ell de que aquí a, a Mallorca hi ha dues nacions, dues cultures, i has identificat l'espanyol amb uns tres, la catalana amb uns altres. Jo crec que t'has oblidat d'una cosa més important que és la cultura global, que per, per molt que uns espanyols reivindiquin Madrid, Sots Espanyol i Toros, i uns catalans reivindiquin Vall de Bot i coses d'aquestes, hi ha una cultura que, que mos uneix més a tots, que mos fa molt més semblants, i és una cultura global capitalista, que ho vam fins a Sant Bernat, i que això no ho podem obviar. I després, això me genera un munt de dubtes, eh, segurament són terminològics, perquè, perquè no ho entenc, perquè pareix que acceptam que hi ha una nació i, i equiparem nació en poble i nació en eh, cultura i amb, per, i en pertinença. No? I jo me demano perquè hem d'acceptar que la nació sigui un fet i, i en base a què? A un idioma, a un territori, a un sentiment de, de pertànyer a una mateixa comunitat amb un igual. Perquè així les nacions poden ser molt diferents, perquè m'ha pogut sentir molt igual amb unes persones però no amb unes altres que viuen a veïnat. Això és el que no, no, no entenc jo aquest concepte de nació, no? I també volia dir que s'ha donat a entendre a vegades que la nació, la donació la nació ve innat, no? i ve perquè som humans. I si ve innat, jo crec que racionalment se pot canviar. I és, el que no entenc, no? Aquest concepte de nació i d'identitat que estàvem creant, perquè igual no vol fer. Um, sabia, per aquí tinc una jota apuntada, però cap, només posa inicial, no sé si, si cop... Pues la lletra. Quina és la lletra? Jota. Jota. Jota. Jota. Va, sí. ¿Alguien de yo? ¿No? ¿De yo? No, no. <laughs> No, Javier. a ver, yo hay una cosa que me, ha, dejado deja un poco sorprendido eh, en el tema del, por el tema del lenguaje de la, de exclusión, ¿no? Yo creo que estar hablando de que la gente tiene que hablar eh, en catalán en el sitio de Cataluña, ¿no? catalán, pienso que es muy fácil decirlo para la gente que es su lengua materna. Para la gente que no es su lengua materna, pues yo esta compañera de Uruguay, pues me parece perfecto. Yo tengo dos hijas que se han criado en Mallorca y hablan catalán, está clarísimo. No les voy a decir que no hablan catalán, porque me siento libertario, anarquista, internacionalista. Entonces, mis nietos también hablan catalán, hablan inglés, catalán, castellano. Entonces, eso pienso que no se, que se está planteando aquí de excluir a la gente que no habla catalán. O a la gente en el franquismo que, no habla castellano. O sea, esto es un error garrafal, desde cualquier punto de vista. En el arco-independentismo, yo entiendo que en los tiempos antiguos la gente quisiera tener una identidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pueblos están oprimidos. Entonces yo entiendo que de una, desde el tema del franquismo, que se estaba potenciando el castellano, que los, pueblos no, no, no, existían, no deberían existir, toda era la patria, pues entonces yo entiendo ahí la lucha. Y sigo entendiéndola porque todavía está el, está el nacionalismo, está el fascismo, eh, están los franquistas todavía que siguen siendo lo mismo. Entonces, vale, entiendo esto, pero pienso que el arco independentismo, para mí, esta tendencia de independencia, creo que hace siglos podría ser, pero ahora mismo no entiendo cómo se puede defender un Estado, sea catalán, mallorquín, vasco, no sé qué, no lo entiendo desde el anarquismo. Entonces, por un lado el tema de la lengua y después... Si la lengua está para excluir, pues no lo entiendo. Y si queremos montar otros estados, pues tampoco lo entiendo. no estabas cuando se ha hablado de todo esto, porque si no lo hubieras entendido. eh, eh, igual, No si no estaba y no era. Sí. Uh, que ya lo antes de ya. Vale. Allò m'agradaria saber, m'agradaria que em diguéssiu los compañeros que sou independentistes que con la palabra cultura. però no va que m'ha quedat clar, la paraula, cultura. I després, o sigui, jo entenc que no estem menester dels pensadors teòrics, del Mafunin, del Kropotkin, del Marx, Engels i tot això, i que ara hem viscut un internacionalisme, una migració molt forta, i per això crec que, encara que estic super d'acord, perquè som mallorquina, visc a Catalunya, tot això, um, que ha d'haver una lluita pels, pels per majorment quan, quan, quan, quan, molt vulguin. Perquè ha estat superoprimit, s'ha oprimit per l'estat, d'una part dels estats. O sigui, no s'ha d'oblidar que és una lluita contra l'estat, una lluita contra el capital, perquè moltes vegades el que he tingut jo, les meves lluites del dia a dia i els companys s'han oblidat aquesta lluita és sempre contra el capitalisme. I ho han fet només d'una visió nacionalista que ha fet com m'ho divideixi totalment i com a classe explotada com està completament dividit per coses d'aquestes, perquè s'ha oblidat per I per allò, quan, si arribem mai a una societat igualitària, una societat que per allò seria anarquista, aquesta lluita ja no hauria de continuar, perquè en tenint en compte que ja, o sigui, que hi ha hagut aquest internacionalisme que ara no poden copiar i que se baixa fent i que hi ha molta migració, en aquell moment no haurien d'imposar-nos nacions unes sobre les altres, que ens hauria de viure tots junts i aprendre totes juntes unes de les altres. Diguem. és una lluita que portem ara, però sense en cap moment deixar de pensar les contra el capital, contra qui estem lluitant, i que mai no va de you. Jo volia eh, assenyalar una cosa, que és que em penso que m'ho s'oblidem sempre, és que quan una persona se'n va a un altre país, en aquell país no xerren sobre aquesta llengua. I és una, és una qüestió òbvia, no? Per què hi ha una llengua a cada, a cada lloc? Jo trob que és el resultat de, de la història, de, de, la, de la lírica, de la, de la llengua d'aquell territori, el que dona origen a, la, a l'identitat i al sentiment de cada una de les persones que formen part d'aquest territori i que des de fa un segle s'ha internacionalitzat, com ben deia la companya, eh, que s'ha internacionalitzat en tots els països que pràcticament ara una llengua no és eh, una cosa, no és un problema per comunicar-se. Existeixen tants, tants instruments per entendre's que però és quasi una tonteria xerrar una... una, una, una... O sigui, xerrar, bueno, no xerrar, és igual, no, no sé què volia dir. El que volia dir és que per comunicar-se no se pot xerrar ara mateix l'anglès, no? Eh, en tots els mons. Tothom entén l'anglès, s'estudia tot arreu. En eh, les Nacions Unides se xerra eh, cada un, un xerra amb la seva llengua, també hi té dispositius de traducció que l'entenen altres persones, no? Per tant, jo trobo que no, està, no, és, no, és, no fa cap mal el voler defensar una llengua minoritària, encara que per molt minoritària, minoritària que sigui, perquè jo trobo que és una reivindicació cultural encara que, no, encara que pugui estar lligada o no en el concepte de l'estat capitalista, però és una cosa que, que és d'una, com he dit abans, no sé quin nom, no, Xavi. Xavi, és una cosa que es forma part de la identitat de les persones. I tallar amb això m'apareix inhumà, perquè no se pot tallar amb la història. Que la història, o sigui, jo trobo que les persones que estan a cada, a cada lloc del món són el resultat de, de cúmulo, del cúmul de, de, de, de, de segles d'història, d'accions i de resultats i de conseqüències que fan que xerren una llengua, que és el que un, els uneix amb la seva història, no? Jo ara mateix estic xerrant eh, en, en, estic xerrant en català. En, eh, i, bueno, i què vol dir? I què, què passa quan jo xerro en català? S'ha de mirar enrere de la llengua. Què és el que hi ha enrere, del català? Hi ha la identitat cultural i hi ha la història del català, per exemple, no? I, i, eh, i això em passa amb totes les llengües. Cada llengua jo trobo que és, és una cosa que, que uneix les persones amb el seu passat. I negar això és tallar, és tallar totalment amb, amb el seu passat. Jo trobo que és importantíssim defensar, com ha de, deia en Bernat, de defensar les llengües per molt minoritàries que siguin. Bé, uh, ja, també Germà Martí, podria... Perdona? Ah, no, primer ha de definir termes, no? Jo, personalment, eh, entenc cultura no com, diguem, un sèrie de comportaments, de costums, no? que s'adonen com a resultat de relacionar-se amb un territori X i amb unes persones que viuen en aquest territori Històricament, quan el capitalisme no, i l'estat modern no feia aquestes migracions de persones d'així, si llengua, evidentment, és, també era un part més cultural. Però me dóna la impressió avui en dia no? de, de que com que, com les cultures pròpies de cada territori s'han anat substituint per aquesta cultura capitalista, precisament, no? s'ha perdut, perdut la cultura pròpia i ha quedat la llengua, no? Com aquell element que, a més, molt fàcil discernir, no? I s'ha llevat el substrat i ha quedat la llengua. És per això que jo, com a nació, entenc un concepte molt més aigualit. Jo no sé, jo no entenc com un grup de persones comparteixen una cultura, perquè dir que, que, es, que els mallorquins i els catalans compartien cultura m'apareix molt així. Jo entenc una nació com senzillament una comunitat lingüística, no? Perquè al cap i al fi, eh, la llengua que sabem aquí en mallorquí és el resultat de la interacció de la llengua catalana amb ses, en el territori mallorquí i en les persones que anem visquent i en els conflictes que anem tenint amb el territori mallorquí en la història. Per això, eh, senzillament, no? les nacions són comunitats lingüístiques i el fet és que aquí a Mallorca hi ha ja, a ah, doncs, moltes comunitats lingüístiques, però n'hi ha dues que predominen, per no moltes altres, que és catalana i castellana, i després hi ha com... I, i, i, i, i és per això que dic que sí, s'ha de pensar, perquè és ben, fet, és ben vera que encara que, que si hem, la gent que xerra castellà per si no imposa la seva, sí que tenen un, un privilegi, no? diguem-ho, tenen un privilegi de tenir un estat que els garanteix que estaran sempre en su prioritat. I el que s'ha de lluitar i el que s'ha de lluitar és eliminar aquest privilegi, no que les persones que xerren castellà i xerren català, sinó llevar aquest privilegi i que les persones que xerren català hagin de saber castellà sí, per xerrar les que xerren castellà, així com si que xerren castellà hagin de xerrar, xerrar català per poder xerrar les que xerren català. Tu, en la teva comunitat lingüística, xerraràs català i en vez de comunitat lingüística, xerraràs castellà. I compartir, i compartir això és com ho veig jo, no? I, i bé, i, i, per, i precisament per això veieu com, que això un pot ser esperança també, no? Perquè qualsevol persona que arriba nova d'una altra banda no té per què ser resilient que sap allà. És evident que l'ha d'aprendre amb els temps, no? Però és evident que jo trobo que ha un canal no? que puguis anar a qualsevol banda del món no? i entendre tanta gent. I bé, això. Jo, dues coses. Primer, la pregunta que ha fet la companya de, de Cultura, jo m'agradaria molt donar-te una resposta, però te destaparia gran part de la xerrada que, que faré demà amb un altre company. Per tant... no sacre. Era un tema sobre el que he estat llegint molt, molt aquests dies i la veritat que encara no tenen gens clar. I, i demà és, eh, és un tema que se volia tractar, per tant, només clarit això. I després, eh, tu has, ho, has dit, ho, has, ho has dit bé, és que la lluita per, per la diversitat i l'enteniment lingüístic suposa una lluita contra el capitalisme i contra la uniformització estatista. És a dir, és una lluita directa, perquè confronten els seus interessos de tenir una mateixa llengua, una, un, mateix, un mateix territori, una mateixa economia, òbviament eh, desigual, però suposo això, és a dir, lluitar per, per llengües minoritàries en destrucció i per altres trets culturals propis, no influenciats per, per la religió i aquestes coses, suposa una lluita directa contra el capitalisme i la seva forma de, de fer les coses. És a dir, lluitar per la llengua catalana eh, aquí, lluitar per Saimara eh, a, a, a Perú, són lluites anti, anti, profundament anticapitalistes, perquè rompen amb aquesta, amb aquesta lògica d'uniformització social. Per tant, jo crec que està estrictament relacionat. I, i amb això volia apuntar la la possibilitat de, de ser esperanto com una llengua ve, ve, vehicular a nivell, a nivell, a nivell global no? perquè no suposa una construcció d'un estat darrere ni d'una pressió històrica, per tant no seria, no seria, fer, no, no seria posar unes coses damunt l'altre, no? si tenir un element global entre nosaltres, però dins cada territori, òbviament, respectant les particularitats. I no me repetiré abans la llengua dins en territori perquè ja queda clar i no han de donar més pot de la llengua, vaig punt de... I què? No, jo, bueno, jo, del tema lingüístico podríamos passar pàgina i hablar de de la anarquía contra el Estado, la nación y, el patriotismo. Y el patriotismo que es lo que nos hace reunir hoy, hoy aquí, ¿no? la lengua ya la tenemos clara, que cada territorio tiene su lengua, hay que respetarla y, que, el, tiempo dirá quién, quién, quién, se, quién resistirá y quién morirá. Eso será la emigración o la reproducción. Eso dirá quién <laughs> sobrevive las lenguas. Eso es un tema no, no de, de resistir o morir, y, eso lo dirá el tiempo. lo que nos lleva es la lucha contra el Estado, contra la nación y, el patriotismo barato de, las dos naciones, tanto catalana como, como españolista, como de euskera, que como y como Canarias. Bueno, Canarias aparte. Canarias la verdad es que hay que tener más respeto que a cualquiera porque España es ahí es un... Desde mi punto de vista, Tenemos más pecado allí que que en Cataluña. En la historia de Cataluña y España ha habido intereses que ahora quieren echar tierra por encima como si unos son víctimas de otros. Pero Canarias tiene, hay que respetarla y lo antes posible que vuelva a ser de África, como Punta Melilla. Eso sí que necesita una independencia del Estado español, tanto del español como del europeo y, si quieren de África. Pero bueno, hay que entregárselo otra vez a África como Fruta Melilla. Y lo de Cataluña y España, siempre ha habido unos intereses que ahora por en los siglos se han ido tapando para que no sé qué, que no sé cuánto, ahora las diferencias entre Cataluña y España. Cuando Cataluña y España se daban la mano para... ¿Quién dijo que Mallorca quería que no fuera musulmana? A ver, ¿qué intereses había? Pues Aragón, Castilla y Cataluña. Se unieron allí para repartirse el pastel. Y ahora volvemos a, tirarle polvo encima para diferenciarla, para que Cataluña tenga sus países catalanes y, y bien. Pues no me parece ni bien, ¿sabes? Ahora tenemos que hablar de esto. Una lucha directa contra el Estado, contra, las naciones, porque somos internacionalistas, todos los que somos anarquistas, los que se consideran anarquistas tienen que saber que eh, los puntos de la anarquía ya están expuestos. No, no vamos a inventar nada. Vamos a inventar la forma de conseguir la anarquía, nada más. La anarquía es unos puntos como el marxismo tiene sus puntos. Y no quiero ser dogmático, pero es así. Después, que nazcan unos movimientos anarquistas con unas otras tendencias, vale, pero en la anarquía puro ya están sus tendencias hechas. Hay que buscar un internacionalismo, destruir el Estado, las naciones y crear el internacionalismo. Y hay que buscar esas formas y, buscar esos tiempos. Y yo creo que hoy y mañana tendríamos que hablar de eso. Y de quitarnos del medio cualquier nacionalismo. Y el 31 de diciembre, pues si tenemos que ir a quemar banderas españolas como catalanas, como apoyo anarquista internacional, habría que hacer eso. Dos banderas, la, la catalana o, coger todas las banderas del mundo, meterlas en un barril y quemarlas. Y punto. Y hablar de eso, de ya del internacionalismo, de los municipios libres y de empezar a, a federarse y, así a empezar para combatir el capitalismo, empezar a hablar de generaciones aquí, fuera en el trabajo, en las familias, en las calles y a debatir. La lucha no es la lucha violenta, sino la lucha dialéctica, la lucha intelectual, la revolución intelectual, la revolución social. Eso es la revolución anarquista. Revolución intelectual, revolución social. No queremos una revolución armada con los pueblos de al lado. Queremos un intelectual, que es un camino que ya lleva 200 años. Y se va a estirar 100 años más porque ahora, cultura revolucionaria, hace 30 años que ha muerto. Hablo con los yayos en el trabajo, con los abuelos, en donde hay gente que tiene 50, 60, 70 años y se ríen de la juventud. Es nuestra oportunidad. ¿Es un una exposición? Es una exposición, ah, dura y, y, Tenemos que apostar por nosotros y darnos la obligación de luchar. y no pedir a los demás, sino de pedirnos a nosotros y darnos caña. Como anarquistas, si nos consideramos anarquistas, Volvamos pues a, re, a releer los ideales anarquistas y de allí saquemos la lucha. Empecemos a debatir en eso, en la forma. La charla de un título y de un tema, y ahora le estás cambiando. ¿Tema no, era el Estado, la nación y el. No. Ah, y el liberación nacional. Bueno, pues la liberación nacional. Pues venga. Ve, no desvíame eso. Pues liberación nacional. Aquí què? que Tenen un títol la clau... Vale, no, és que... Bé, m'ha dit molt de coses tenen sentit, però... No sé. estamos a dos metal. Bé, ja està, ja està. 20 años... Ja està, què? ja està. Iñaki. Bé, vull passar la paraula. Va, Xavi. Val, um, volia dir que ara dic que no volia ser dogmàtic i així tot ho ha d'estar totalment, el primer. Uh, el segon, és que per dir no, no, no, no, no, no, no, la nació no existeixen, aquestes no desapareixeran, la gent seguirà xerrant llengües, seguirà tenint cultures, seguirà interactuant entre elles i per dir que no existeixen, això és el mateix error que va fer el PP el plenari fa dues setmanes i mitja, de dir, de posar en plenari que els països que no existeixen. Vale, estupendo, tu has escrit el que volies i au. Pues no, és, és un fet que existeixen i podem o ignorar-los i deixar que els capitalistes s'enduguin eh, el seu tros i fer el que vulguin altres, que tu has dit, Espanya i Catalunya han fet negoci. No, la burgesia espanyola i la burgesia catalana han fet el pacte. Val? I és molt diferent això, no? perquè la burgesia catalana ve que recolzava en Franco en el seu moment, i això no ho hem d'oblidar, en cap moment, és importantíssim. Però si nosaltres ignorem que hi ha un, un fet no? heu fet, que, que, que xerram una mateixa llengua i compartim una cultura, doncs pues, mos agafaran ells i mos ocuparan aquest espai que haurien de reivindicar nosaltres, no? Com a, en aquest cosmopolitisme. I, i insisteix, jo no dic que, que, que s'hagi que s'hagi de construir cap forma d'organització social ni, cap, ni ha de cap federació per obligació entre nacions, no? senzillament s'ha de tenir en compte que, que hi ha una part de la persona que és la seva, cultu la seva cultura i la seva llengua i que s'ha de respectar. I evidentment que el municipi lliure se federaran com a cada municipi li surti a les pilotes, perquè això és la gràcia del federalisme lliure, no? Però hi ha una part, eh, eh, eh, així com existeix la llibertat de fer-se com vulgui, existeix la llibertat de cada persona ser com vulgui i s'ha de respectar tant com s'altra. Uh, mert aquí estava davant, ho jo. Uh, uh, compartat, totalment el que ha dit el company i sobretot el que ha dit en el principi de que no volia el resultat automàtic i vaig, el meu punt de vista ho ha resultat ja que dir dit una cosa que és totalment contrària a l'anarquisme, que és l'immobilisme ideològic. És a dir, que l'anarquisme tingui unes, unes arrels, que tingui unes bases teòriques, no vol dir que aquestes bases teòriques no s'hagin de tornar a analitzar, se puguin refutar i se puguin sintetitzar de nou. És a dir, òbviament que hi ha uns pilars eh, anarquistes, però els hem de tenir mai com, a, com, a, com els deu mandaments, sinó com una guia cap a on nosaltres podem investigar i experimentar. Cadascun, dins eh, la seva visió de l'anarquisme, en tria uns als altres i podem debatre quins són els més útils o no, cosa que no és tema de, de sa xerrada. Després, bé, el que he dit, eh, aquesta anarquia pura de, de la queixerra, jo no sé quina anarquia pura és, perquè dins la mateixa, eh, dins el mateix anarquisme hi ha, hi ha més tendències pares dins, dins, una, dins una granja, és a dir, és molt complicat fer un compendi. I després, jo no sé com xerraves d'internacionalisme, interna, però la destrucció de les nacions. Per tant, no hi pot haver internacionalisme si no hi ha nacions. És el que ha dit ell per molt que la nostra però proclamem, ah, igual que se proclamava el comunisme llibertari, proclamem que les nacions no existeixen, no deixaran d'existir. Lo que possible, jo crec que tenen una confusió entre el que seria la federació i una nació. La federació com se regiria? pues, gent d'un mateix territori que se comunicaria entre si. Per què? Perquè té eh, elements per comunicar-se, una, proxi una proximitat en, en, en, en distància i sobretot una llengua que te fa entendre. Si la gent d'un de, determinat territori no vol funcionar dins el marc federatiu d'un estat major com seria ara l'estat espanyol i on hi ha mostres d'organitzacions que funcionen així, és lliure, és lliure de fer-ho. Si, ma, si Mallorca se vol federar amb Ibiza, Menorca i després altres territoris que s'entenguin, se puguin entendre parlant i perquè tenen tres comuns és lliure de fer-ho, igual que si se vol comunicar amb altres, amb altres territoris, però això serà decisió pròpia de, de, dels pobles, estereotipar ara quins, quins marcs eh, d'acció tindrem en el futur a nivell territorial és una cosa molt complexa, perquè això serà una cosa que s'anirà fent en, en la història. Jo troc que el que tu te refereixes a federacions, però ja són, però ja són, són, són, són pobles. És a dir, cap i la fi hi haurà la federació de, de, de, de l'Aró, la federació tal, que se, se, se tindrà necessàriament que gestionar una federació més, més grossa perquè, ha, perquè no tots els factors productius se poden concentrar dins, dins, dins un poble i ni, és eh, com, totes les taronges no podran sortir d'aquí tindrem que federar-nos amb altra gent i estar d'acord amb altra gent però exacte t'estic dient però, no però, necess... però espera, és, és de pobles és de pobles perquè perquè hi hagi aquesta federació tot has de poder entendre en, sa, en, sa, en l'altra gent. I aquestes característiques etnolingüístiques són les que configuren uh, un, un poble. Però no el configuren ni l'estat, ni, ni, ni, ni, ni una nació, el configuren el mateix poble de manera quasi invol, invol, invol, involuntària no, de producción de consumo y de, de economia. Pero entre, són plamem. federaciones són esas, no, no entran los pueblos. Plamem. Aquesta federació, posem en casa, la federació de, de, de, de, de sabaters d'aquí s'hauria de coordinar amb federació de sabaters d'un altre lloc on entengués la llengua. On so... entengués la llengua. Principalment se federaria amb, amb primer gent de Catalunya i València perquè tenen el català comú, però després aquests tindrien que, fer, que xerrar amb altres llocs per eh, problemes de major escala social o necessitats de major escala social. I aquí és on tal vegada haurien d'emplear s'esperant, no? Però dins un mateix territori tenen, perquè poden xerrar una mateixa llengua si s'entenen, ho han dit perfectament abans. Claro que sí, però uh, eh, eso Quique, no, no, no hace que se mantenga... Quique, Quique, no interrompis, no, per favor. No, anava a dir que estem entrant en un una conversa dos, si podem tenir aquesta conversa. Sí, jo eh? no, no tenc res mateix que dir. Jo l'únic que aquestes federacions eh, se, se gestionarien en, en, en base a unes característiques culturals. O sigui, per, per, però per necessitat històrica, perquè l'ésser humà sempre s'ha comunicat amb aquella persona en la que té més semblança, en la que se pot trobar un èxit en comunicar. No tindria sentit que nosaltres ara, eh, en lloc de federar-nos amb, en, en València per, per algunas, para algunes, per xerrar coses pues, nos pues, mos federéssim en Nápoles, que també está està, està de vora, no? Però no, nos però no mos entendríem. Para eso no mos entendríem, però no, però no, però no mos Estarían esperando para eso. Pero no sería, No Quique, Quique, que dic que no interrompis més. Quique, no te dones para paraula, ya está. Punto. No importa que nos federemos con Nápoles Quique. Uruguay o China. Si no, has de, si no, has de, si no saps estar a un debat, millor que no hi vagis, tio, t'ho dic en sèrio. Si no has estar a un debat, no hi vagis. Doncs ¿No me vas a enseñar a hacer debate? Pues para ahí que sí, perquè no saps, no, no saps, interromps... Hacen una réplica, ya está. Eh, I les peles estan de paraula. Acabes tornant de dos, ja està. Acabes tornant de dos. Acabes tornant... Bé, que igualment no hi ha cap torn demanant. Jo. No, aquest debat, el que, està, el que passa és que al final és un debat molt teòric, no? i, i, i més en la dificultat aquesta dels termes, no, no sé, Pere van de jo no estic entenent el que, lo que diu vosaltres i per ventura no sé si s'ha arribat a aclarir. Eh, se demanava què és cultura, que és... Clar, són qüestions molt, molt grans, no són qüestions de, de, de, de resoldre en un debat, no? Vull dir, que, que n'hi hauria... Ja la qüestió lingüística, que la lingüística és una ciència i nosaltres jo crec que no estem en contra de la ciència. Eh, saps? És com allò de de que qui ara se'n posaria a discutir sobre l'electricitat local? Doncs pues algú que entengui d'això. I, I de llengua pareix que tothom pot discutir, no? I, i, i és una ciència, no? El tema és anar a aspectes pràctics, no? També. Aquest debat ha, ha de tenir un comportament pràctic. Tenim una, una opressió cultural, té una vocació lingüística, n'hi ha gent que considera que té una vocació nacional, hi ha gent que considera que això és el mateix. Bé, això com se treballa des del moviment llibertari, no? Com se treballa des del moviment llibertari en termes de, de, de, de donar resposta. Tenim les llengües franques, eh, que, que s'ha dit en un període de vegades, a una llengua per entendre's, bé, si posen per l'esperanto, doncs, pues, han donat exemple és que el en pes català ho han de saber explicar, el que deia ella, com se convenç a més gent. I qüestió d'aquestes, és que s'agrada llegir, doncs pues, hòstia, s'haurien de queixar, no? De, de que no hi ha llibres en català. I, però nosaltres estem per autogestió, llavors ens hauríem de posar a produir-los. I, I totes aquestes qüestions pràctiques han de, han de, s'han de, en d'igualar, no? s'han de, de marcha, en marcha porque si no, en el final, pues, es que no, no sé, son menos teóricos, No? aquí en teoría es práctica. Yo yo creo que ahí puesto es una, es una realidad y han de poder vivir. Pero nosotros también. Y y y de convivir. Pero el problema es que nosotros cada día son menos. En el no? De que cada vegada n'hi ha... se está pasando el rollo del pelo, no? el que diu. No existeix la cultura... La... O sigui, que ara podem xerrar de tres culturals mallorquins o tres culturals catalans. Ja no podem xerrar de cultura, no? Ja és capitalisme. Però, però això existeix i cada vegada són menys. I, i és aquí on hem de cercar solucions pràctiques. No sé si he acabat. Jo es puc molt provar com pot el conflicte sobre aquest tema és precisament aquest que penso més, no? El fet de que es, es, es, comunitat lingüística, la identitat nacional, sigui sempre un, un, un fet emocional, no? cap i al fi, perquè cap i al fi és això, és, és un fet social també i és un fet emocional. Em, jo, eh, preocupacions com aquesta, vull dir, val, uh, i si desapareix el català, què passaria? Doncs pues, sí, se perdria una forma de veure el món, se perdria això. Jo el que realment crec és que mentre existeixi gent, que grups de gent que xerrin en català i que s'identifiquin com a catalans, tinguin el seu dret a xerrar entre ells, entre català i castellà, i que la gent que conviu amb ells hagin d'entendre la seva llengua. Però el que, el que tampoc hem de voler fer és fer sobreviure una llengua quan si de cada pic hi ha menys gent, no, és molt difícil, no, és molt difícil dir, és el que, el que estic pensant ara mateix, no, perquè és, és un punt que cada jo mateix no cal tenir clar, no. Però, vull dir, eh, eh és, és, les llengües neixen i moren i és un fet natural, vull dir, de cada, hi ha més parlants, menys parlants, i passa. És evident que aquesta llengua catalana ara mateix està oprimida i això li ha provocat una feta, portar eh, una feta de, que ha disminuït la gent que enxerra i tot això. Això també és un fet evident i que, i que jo crec que tothom aquí dins estarà d'acord. Però una cosa és que tothom que, tothom que xerra en català pugui xerrar en català i s'altre és pretenir expandir la llengua, no sé, és, ho veig diferent. Bé, idò, eh, el tema no, no és tan així, no, no es tracta de, de pandis, llengua, tal. El tema és que tu tens un drets com a persona, i tu aquest drets com a persona, parlant, o sigui, siguis 1.000, 3.000 o 3, que has de tenir. I, i això és indiscutible. I, i, I per això no és una qüestió quantitativa, sinó és, és, és una, una realitat. Nosaltres com a persones i també com, com a col·lectiu. I això és, és així. I, i, com a, i com a persones o reagrupar en el nostre col·lectiu per defensar els nostres drets. Aquest, ah, Exacte. no. Ah, no bé, no, no si, si, si, si ningú desapareixia no anava tant, això ja, ja és, és natural o darwinisme, no? lo que sigui, però, però que no vol, tu, com a subjectiu, no vols desaparèixer. Sí. Espera, espera, espera. Jo crec que com algo que, que perquè la gent de fora també pugui entendre les coses de com venen perquè arriben aquí i realment no, no, no, no, no, no, no saben. Pensen que això és Espanya, perquè com perteneix a Espanya, doncs això és Espanya i, i per, per, per conèixer la cultura mallorquina mm, són anys. O sigui, per entrar eh, no és tan fàcil, no? És com i una manera, a lo millor també, no, de fer jornades també de, de, de un poc d'història de, de la illa, de la illa, de com hem arribat a, este punt, a aquest punt, de, de, sap, de, de que la gent pugui posar-se al joc també per, per entendre totes aquestes coses. També no? el tocarem un poc aquest tema. La setxalada del 31 d Ja. No ho dic perquè... No, però vull dir, no sé com per, per, per ampliar i perquè no siguin menys, sinó que siguin més, per ampliar i que la gent realment vulgui eh, acercar-se, no? Vulgui entendre, vulgui... O sigui, no sé com, però la gent que, que potser pues, pues, té un pensament el que té, pues jo què sé, saps? Pues, conciertillos, no sé què, pues seguro que, <laughs> que guai, saps? I vindrà molta gent, però a més que, que, que també hagi aquestes jornades que a lo millor sí que és començar a xerrar-les en castellà per arribar a aquesta gent, però has res entendre que, que, que el que és la llengua, que és la llengua dels indígenes, que és la llengua nostra, saps? Que és, o sigui, no sé si m'explico. Ah. Bé, si, si vols és, tancam el ton de paraula, si algú vol sí. eh, demani Ja, ton de paraula davant. Ah, n'hi ha un davant. I per no excloir, Vull dir, per no, no excloïa a ningú, no? Al contrari, per, per incluir les, a la gent. Vale. Si ningú vol més una paraula... Um, tu. Uh, no, jo un poc matisant no, el que has dit, no, la me... dir, jo crec que el que has dit, exactament el que has dit és això, que mentre hi hagi gent que vulgui comunicar-se amb aquesta llengua ha de poder. Però això no, eh, eh, això no precisament de d'expandir de, és, és senzillament no? ha de ser la gent que vulgui no, no, no és tu que els hi ha de fer venir és a dir eh, la gent ha de saber jo crec que com a via de comunicació la llengua la cultura és una altra cosa però la llengua tothom, quan ve un territori, hauria d'entendre la llengua que se parla, xerra en aquell territori. I bé, qui tenim la gràcia que xerran dues, o la sort, no podrem mai sabrem realment si és, quina de les dues però no? és, és un, un, una cosa és garantir, una cosa és garantir que tothom tingui de xerrar la llengua i l'altra és lluitar per la supervivència i de la llengua en generacions posteriors. Pues, això ho faran els propis parlants que decidiran si volen ensenyar els seus fills en català o en castellà. I mentre... No, no sé si m'he explicat. Sí, bueno, que ha quants que sí, que s'ha de defensar la llengua de, de, de, de, i, i, les costums i, de, de, de, de, de, de, de, de, de, si no volen desaparèixer, cal estar clar, perquè és molt trist que s'estat imposant estent de les dictadures que no, te deixaven si eren mallorquí nascut aquí i tota la vida has, has parlat amb aquesta llengua i a l'escola no te la deixassen ni llegir, ni escriure, ni prendre i ara moltes persones tenim una mancança per escriure-la, perquè no te deixaven i el tenies que prendre que teva, o bé en, en rodaes i en, i en llibres, que és el que diu un Iñaki, que claro, que ja ha desaparegut, i, i a lo millor no, ha, no han anat igual que, que, que el castellà, que s'hauria d'haver fomentat a llibres, bueno, i, i està bé que les escoles vulguin i ensenyin el català. I la gent que ve, pues, el nens, de fet, que venen estrangers a viure aquí a un altre país, l'estan aprenent. Pues això pareix bé. El que no crec, el que no veig, és que hagi de crear la llengua un distanciament entre la mateixa poble, la mateixa comunitat bueno, com un, un idioma comú, és català i el que no se pot fer és de, defensar com a idioma el que és un dialecte. O sigui, que, que, que és això que hi ha gent que potser li costa entendre i que no i, i que pot crear confusió, no? Que la gent de fora no, no ha aquí segons que és un dialecte, eh, cada d'això té, però eh, segons que ve que, que hi ha un idioma comú. Però, clar, creant confusió, potser a la gent que ve de fora o no sé, hi ha un poble. <laughs> Ah. Uh, Diu, es veu que és un tema que me té superperdut eh? i deixa evitar que no sé com enfocar-ho, perquè per una part jo crec que el que s'ha dit de que allà s'imposa naturalment una llengua o l'altra, jo crec que és mentida, primer, perquè tenim aquí un estat, que no només en temes de, de coses agressius judicials i tal, rezago un cos centralitzat i que tinc bones sort que fer tant, sinó que el mateix govern propi d'aquí ho està fent, ja només. eh, fent que en el sector públic ja no farem una sentit públic, ja només puguis accedir i només xerrar amb l'ensenyador castellana, però que ja una persona pot ser obligada a xerrar en castellà en el que és estat. O sigui, que no hi ha una igualtat de condicions, és el que vull dir, entre dues llengües, i no se perdrà una naturalment perquè sí sinó perquè hi ha una que està sense cobertura. Mireu el que vull dir això. Però per una altra part, no crec que tampoc les cultures estiguin tan espanyola i catalana ni molt manco aquí. Eh, és una les coses que s'ha dit. tot això ho he apuntat al principi del debat i fins ara no m'ho he pensat. Però que també hi ha catalana no parlants, com el ràdio no, que s'han espanyolitzat, així com hi ha parlants que són antiespanyols, saps? per lo que no sé com podem ho hem de fer, però hem de desvincular el que és la llengua de tot aquest concepte de nas de, de, eh, de nació, pàtria, eh, imposició, tot això. Hem d'arribar a un punt, perquè m'ho agradi o no, encara que abans estigués aquí el català, que per cert també va ser imposat en el seu moment, aquí mos han imposat l'espanyol, el castellà, 300 anys, i m'ho agradi o no, el castellà està aquí també. No és una cosa que ens estan veient de fa molts anys posada, un flux migratori dins tot espanyol de gent que comença a en castellà, i el castellà és una realitat aquí. O sigui que per allò, el que hem de fer és mirar de com podem conviure amb dues llengües, ja no diria cultura, perquè cultura, estic, amb, amb l'opinió de la cultura no existeix, la meva, jo xerro en català, però la meva cultura és veure la birra, fumar porros i rebar i no faré, és la meva cultura, jo tinc una cultura catalana ni mallorquina ni res, tinc una cultura capitalista i occidental i consumista. Eh? És com mirar el... A mi m'encantaria que una persona xerrés bé, ja, se costa com Santa fer, ja no puc fer, per exemple, les persones que xerren en castellà a una que xerren en català, s'ha de fer en català i s'entenen. Perquè estan les llengües, la llengua estan, al fin i al cabo, per entendre's no vull ni que tu xerris català ni vull que tu me facis xerrar en castellà. No, no sé com ho hem de fer, però hem de, hem de partir a la base de com ho hem d'entendre. I me preocupa molt que estem acabant de... de... de de... de per voler defensar la llengua catalana, que jo estic per aquesta posició, hi ha Guillem que se pensi que per ser castellano parlants los estoy Mm. Doncs, doncs, com a matinant o la gent nouvinguda, que segurament, molt probablement només saben castellà, o no arribin a aquests cercles per el fet que nosaltres reivindicam la llengua catalana, que ben estic d'acord amb això. Doncs me preocupa aquest tema i no sé com mesclar tot això perquè al final no ho poden entendre, sense imposar res a ningú, ni per una banda ni per l'altra. I ja està. Ah. Eh? Sí, el no ho superarà. Res, dir que jo soc una persona que soc a fora i bueno, m'agrada la idea de bueno, que vinc aquí de passar de la teoria a la pràctica. Jo crec que teoritzo molt de com fer les coses, però la, la força està en començar a fer coses, el que podem fer per... M'ha semblat molt agradable la idea no? de, de fer atractiva la llengua perquè la gent la intèrreta, quan una persona arriba de fora i si tot el que és en català és una mica reàcid, doncs, potser se, se tanca l'ocet. Si, si hi ha jornades, però la cultura d'aquí, si no només concerts, no n'hi ha llocs, n'hi ha ha gent que explica la seva història. A mi m'agradaria conèixer més la història d'aquí, m'agradaria que gent que ha viscut aquí pues, doncs, repressió, que ha viscut aconteciments importants, pues, també que, escoltar-lo i aprendre. Però tota aquesta, tota aquesta línia està com autoritzada. Si no cerques llibres, si no te'n vas a estar jo sola llegint alguna cosa, pues, doncs crec que potser obrir aquesta, aquesta manera d'obrir la tota cultura faria que la gent que arriba de fora tingués més accés a la cultura, més accés a la llengua, ho trobes d'una manera més divertida i, i també és una, jo crec que és una manera d'obrir. Um, <coughs> jo volia xerrar de la llengua i després del tema de la pàtria. Tornant al tema de la llengua, eh, el que, el que ha dit ell abans, que com ha aconseguit que la gent aquesta que se sent descuida perquè és castellano parlant se pugui apropar en, aquests en moviments que són reivindicatius dels catalans. En primer lloc, jo trobo que explicant el per què de les coses i hem d'acompanyar-lo, com he dit abans, eh, amb els fets històrics que han conduït a aquesta decisió. Trobo que això és molt important perquè la gent ve aquí i diu per què això? pues, se, li ha, de, se li ha de donar per què? Per, de, per despejar aquesta dubte que tenen. A vegada que aquesta dubte queda ja aclarida amb, el, eh, amb, amb els fets històrics, se pot entendre el per què d'això. I, i no hi ha, ja no n'hi ha, ja no hi ha més conflictes amb això. Jo trobo que és indispensable que sempre se'n facin també amb, eh, el, eh, quan se fa reivindicació en la llengua s'ha d'explicar per què també se fan Després, el tema de... Bueno, una altra cosa que també volia afegir, que és el meu cas personal. Jo som fill de de, de, d'un pare d'Andalusia i d'una mare d'aquesta Catalunya. I, de, I tinc família que... Bueno, i per, part, per part de pares tinc família de Mallorca, no? I jo, per tant, he xerrat sempre eh, el castellà i el català a casa meva, sense cap problema i jo sempre tinc problemes per saber quina és la meva llengua materna, perquè totes, tot, les dues llengües eh, les dominava a la perfecció, des de ben petit. I doncs, pues, no està fins que no vaig estudiar això que he dit abans de la història. Quan vaig estudiar la història de, de, de les dels països catalans, dins, quan era la corona d'Aragó, i vaig entendre el perquè de se xerren dues, dues llengües, que són, i aquesta resistència tan forta a que una no acaba d'imposar-se i una altra no acaba de desaparèixer eh, va fer de cantar-me al final per una, que és la dels catalans per la pròpia història no? perquè, és, per fer una, perquè, perquè se trata de justícia de, de, de reivindicar reivindicar la dignitat de defensar una llengua que està en perill d'extinció també encara que bueno, l'altre dia vaig veure un mapa de Wikipedia que van fer que se sortien es, el que és Espanya sortien puntets puntats en eh, diferents colors en cada en dos estats que sortien, en Galícia sortien un puntets en un color taronja després el que era el País Basc sortien en un punt liles i després el que era Catalunya, València i Balears sortien en un punts que eren grocs i després la resta punts verds en tota la resta de l'estat. I, que, I cada punt era les llengües de que, més que se xerraven de cada, a cada lloc. O sigui, se feien més, més eh, links de Wikipedia en, en cada... en eh, el País Basc, en, en Euskera, Sant Basco, i en, en Catalunya, Països català se feia en, en català més que en castellà, i la resta de l'estat se feia més en castellà. Això marca l'evidència de que existeixen les llengües i les fronteres no estan marcades per un mapa, estan marcades per la, la cultura, no? I, i, i aquest fet que va, va sortir l'altre dia no? m'ha impressionat bastant, no? Perquè la, demostra el que, el que sempre s'ha estat dient, no? De que les fronteres no existeixen, o sí existeixen. Jo trobo que les delimita les llengües, les fronteres. Però una altra cosa és, ara, entra, ara volia entrar tema temes patriotisme, el tema del patriotisme. Jo m'agradaria també de tornar a, a puntualitzar el tema de que jo crec que hi ha dos tipus de patriotisme. Hi ha un que és el de els burgesos, que defensen el seu i, i són únicament nacionalistes, com en Hitler, que aquest, el nacionalsocialisme era únicament a Alemanya i, i lo, lo demás mierda. En canvi, jo trobo que l'internacionalisme proletari és, una, és un altre tipus de patriotisme, un patriotisme per la humanitat. Per tant, jo trobo que no, no hi ha res de dolent en ser eh, patriota de la humanitat. Jo crec que ser internacionalista proletari és lluitar per les cultures de cada país del món, el mateix que el teu. Per tant, jo trobo que aquest punt de la no pàtria, jo trobo que és un punt que se podria o tindria que analitzar un poc, m'apareix pareix allò, no? De, quin tipus de pàtria, no? Que se tindria que anar a destruir. Perquè la gent que és patriota eh, no ho fa amb mala intenció, ho fa perquè se, o, o sent així, perquè, eh, perquè existeixen la cultura, existeixen llengües, existeixen un munt de, de factors que fan que la gent se senti així. Però s'ha de diferenciar això Eh, s'ha d'internacionalitzar internacionalitzar aquest patriotisme, no? Com deia en Fidel Castro, deia ser internacionalista és un acto de deuda con la humanidad. Va dir això, va dir, això no sé quan, quan ho va dir, però ho he llegit en alguna part. I després m'agradaria eh, treure un senyor que no, no era gaire llibertari, que es deia Lenin, que deia que contra el patriotisme burguès eh, hi havia una, una cosa que ell va definir que es deia patriotisme socialista, que era això, que el patriotisme socialista el que volia dir era que ser patriota d'una nació i de totes al mateix temps era una, era una causa revolucionària. I, i trobo que això pues, no, és una, no, és, no, és una cosa, no és una cosa violenta tampoc, però jo trobo que és, és importantíssim aquest punt, no?, de, de, de senyalitzar que hi ha dos tipus de nacionalismes que serveixen a diferents interessos. Perquè l'estat capitalista i l'estat obrer, alerta, no són el mateix, clar. Però l'estat, què vol dir l'estat? L'estat és el... la cap l'estat és la, la, el, el, el, el present de la situació, de, de, que, que, com, és, com està la cosa, com està l'estat d'ara, no? com és, com és qui, qui domina el, el present. No? Ara mateix domina una classe que és la I si dominés la classe obrera, seria un altre tipus d'estat. No seria el mateix estat capitalista que sobre. Bé, eh, uh, més paraules. No no No, no, no, no, me Solo lo digo rápido. Solo digo que... No, eh, eh, no, no, La gente, la gente de fuera que, que no entiende lo del catalán es porque para, para ellos ha, ha sido hasta ahora algo impuesto. Por eso no, no, no he acabado de entender, porque es impuesto para ellos, porque el Estado impone lo impone para hacer cosas. Entonces, por eso también como que eso a la gente, no, a nadie le gusta que le impongan nada, ¿sabes? <laughs> Que no. Sea anarquista o no, <laughs> a nadie le gusta que le impongan y ya está. No, estaría el Podríamos estar molt de aquí i més, i cuestión de de que que han planteado. A veure... Volia donar les gràcies a tothom, a tothom per venir. Ara, si vos pareix, farem un descansat de, de 10 minuts i farem la lectura del poema Llibertaris d'en Felip Cortiella del seu llibre Anarquines. I després, quan arribi a sopar, i si la gent vulgui quedar a sopar, soparem a preu obert. 10 minuts per descansar i per l'hotel ja...